toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka. Príjemný dobrý večer, milí naši poslucháči. Bude to asi znieť um, pre niekoho možno až neuveriteľne, ale dnes pri tej našej dnešnej relácii nám tu svieti číslica 10. Uh, ehm, to čísielko 10, ono vám vyjadruje vlastne to, je to také celkom zrejme, keď sa nad tým zamyslíte, že čo tá desiatka <laughs> môže vyjadrovať. Možno to niekoho prekvapí. To číslo 10, ktoré nám svieti pri našej dnešnej relácii, znamená, že je to už 10. leto s reláciou Hodina Vlka. Ja som sa pozeral dnes, schválne ráno, som tak jedným okom pozrel do archívu a presne odtiaľ som sa vlastne dozvedel, že my sme prvú našu prázdninovú reláciu Hodinu Vlka um, odvysielali. A to bolo presne 1. júla roku 2016. <laughs> To je 10 rokov dozadu. 2016, len teda, aby ste zhruba vedeli, čo to bol za rok. Tak to bol čas, keď sa napríklad Angličania v referende rozhodli vystúpiť z Európskej únie keď Donald Trump prvýkrát zvíťazil vo svojich e, prvých prezidentských voľbách a iste si na to mnohí spomeniete, v Turecku sa napríklad vtedy udial veľký vojenský prevrat, kedy sa časť tureckej armády pokúsila zosadiť prezidenta Erdoána a športovci a športoví fanúšikovia si možno spomenú, že v tej dobe sa v Riu začínali olympijské hry. No ale a inak okrem iného, všetci sme boli samozrejme mladší <laughs> o 10 rokov. No, ale nechajme teda spomínanie tak. Čo bolo, teda bolo. Veľa vody odvtedy samozrejme pretieklo. A kde je dnes svet však, že úplne sme sa niekam inde posunuli. No ale teda naozaj ako vrajem, nechajme spomínanie tak, však poďme do reality. Ja som totiž to rozmýšľal nad tým, že že ako vlastne uviesť ten dnešný e, náš rozhovor, to bude, lebo to bude taká, no nie že zvláštna relácia, ale e, taká ojedinelá. My už podobné relácie robili naozaj, nie, nie, nie často, ale tak si vrajím, že vlastne ako uviesť tú dnešnú. A napadla mi taká vec, že, že ono by sa to vlastne dalo vyjadriť, ten názov dnešnej relácie, že by sa to dalo vyjadriť aj hudobne a hneď vám to aj vysvetlím, že čo tým myslím a názorne, samozrejme názorne vám to predvediem. Totiž ono by to úplne sedelo, keby nám tu počas celej našej dnešnej relácie znel napríklad m, mm, takýto hudobný podmas. si viem predstaviť, že mnohí ste si možno teraz aj trošku tak zatancovali a vravíte sa, že prečo práve tento hudobný podmas, že čo to má spoločné s našou dnešnou reláciou. No už tak preto práve tento hudobný podmas, lebo ako ste si možno všimli, dnešná hodina vlka nesie privlastok letná. A samozrejme, asi budete so mnou súhlasiť, že keď, ja neviem, zaznie napríklad túto pesnička Lambáda od to bol inak, to bol celosvetový obrovský hit. A predstavte si teraz vás mnohých prekvapím, roku 1989 tak keď zaznie tento obrovský letný hit roku 1989 od fir, o, firmy, od skupiny Kaoma, ktorý inak pobláznil asi úplne každého, koho mohol v tej dobe. No už tak, keď zaznie takáto pesnička, tak čo iné ako letné niečo si pod ňou alebo pri jej počúvaní predstavíte? Takže, takže preto práve takáto, napríklad takáto pesnička by nám tu dnes kľudne mohla v celom tom našom rozprávaní dnes znieť, pretože prívlastok má tá naša dnešná téma, alebo vôbec hodina vlka má prívlastok, že letná, ale to je len prvá časť názvu dnešnej relácie. No a rozmýšľal som potom nad tým, že, že ako hudobne vyjadriť aj tú zostávajúcu časť dnešnej hodiny vlka, lebo to nie je len letná relácia hodina vlka, ale ešte niečo za ňou nasleduje. To je letná a hovorím si, akú dať k tomu hudobnú vec. A napadlo mi toto. Jaký si to udáš, takový to máš. Jaký si to uděláš, takový to máš. Jaký si to uděláš, takový to máš. Ja samozrejme vôbec nepochybujem o tom, milí naši poslucháči, že ste v tej nasledujúcej hudobnej ukážke uh, celkom správne spoznali známu to českú kapelu Čínasky aj s ich hitom První signálni. uh, ktorá vlastne napokon úplne presne poodhalila aj ten zvyšok náš, na toho názvu dnešnej relácie. Ona totiž to nebude len relácia letná, ako nám to naznačila e, Lambáda, ale navyše to bude aj relácia vaša, teda poslucháčská. No ako stojí aj v samotnej upútavke na portáli kosa k dnešnej relácii, citujem, zkrátka a dobře, jakou si dnešní hodinu vlka udeláte, takovo vy budete mít. Tak píše v uputavke môj reláciový parťák Vlk a presne tak nám o tom spieva aj skupina Čínasky, ktorá špeciálne dnes pripomína, že aký si to udeláš, takový to budeš mít. A tentokrát to bude naozaj do bodky sedieť, pretože ono tieto naše občasné posluchárske relácie sú práve tým špecifické a iste aj výnimočné, že sú kompletne celé od začiatku až do konca postavené len a len na vás, poslucháčoch a vašich prípadných otázkach. A skutočnosť je taká, že naozaj ani môj kolega Vlčko a rovnako tak ani ja nemáme pre tentokrát pripravenú vôbec žiadnu tému, ktorú by sme sa chystali rozobrať. Jediné, s čím môžeme na dnes večer počítať, sú len a len vaše otázky, ktoré sa môžu týkať naozaj čohokoľvek a dokonca to ani nemusia byť otázky, pokojne môžete vyjadriť nejaký názor, alebo čokoľvek, či už teda pozitívny, negatívny, to je čiste na vás. Skrátka, teraz je naozaj tá príležitosť, ktorú tu máte a s ktorou môžete naložiť, ako uznáte za vhodné, lebo ako sme si už povedali dnes večer, to bude viac ako kedykoľvek inokedy v hodine vlka platiť, že aké si to urobíte, také to budete mať, tak ako nám o tom spievala skupina Činasky. Myslím si, že v tejto chvíli je všetko jasné a dokonca aj hudobne vyjadrené. Takže ten názov kompletný je, že letná poslucháčská relácia sa v tejto chvíli môže začať, ale samozrejme až potom, ako privítam na našej Teams linke už spomínaného môjho kolegu, parťáka reláciového zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu KOSA. Vlčka, tak ti prajem príjemný, dobrý letný večer, Vlčko. Vítaj. No, děkuju. Užívám si ho, Borísku, i když ne tak, jako, jako eh, předpokládal Zdenko Onderka, když maloval ten obrázek, který je v té upoutávce taky, ten je naprosto senzační. A vyzývám, eh, vyzývám veškeré, veškeré eh, dámské osazenstvo tohoto pořadu, aby si všiml zejména tebe, protože tam vypadáš naprosto úžasně. Jo. to, to, to jako, eh, já bej tebou, tak já po tobě pojedu. Já bej ženská. Jo. Ale eh, čili zdravím tebe, tohle zatím necháme, tohle téma, zdravím tebe. Samozřejmě zdravím všechny naše eh, věrné posluchačky, dámy, zaříďte se podle mé rady a všechny věrné eh, posluchače pro ty hold nemáme, nemáme náležitou náhradu, nedá se nic dělat, takové je život. Takže všem pěkný dobrý večer a dneska to bude o vás, o vašich dotazech, o vašich názorech a opravdu, jaký si to uděláte, takový to budete mít. Všem přeju pěkný dobrý večer, ať jsou na země kouli kdekoliv. Neuveríš, Vočko, ale ono v podstate, ja, ja tu už mám veľa mailov, ešte sme ani nezačali a ľudia začali už písať ešte pred samotnou reláciou, takže... Ne, ja sa tomu nedivím, Borísku. Když někdo viděl ten obrázek, a videl tam tebe, tak to inak dopadnú ja, nemohlo. Myslíš, že toto ich prilá... A my sedíme na tom obrázku, tam nohy v tom bazéniku máme Jasný. a popíjame tam nejaký drinčík. <laughs> Ako, naozaj to veľmi pekný obrázok. Až sa tak chvíľu cítim, že by sme tak teraz mohli tu sedieť nejakej <laughs> takej vodičke a člapkať si nohami. No, nie je to tak celkom pravda, sedím ja v štúdiu v Bystrickom a ty si v Plzni, ale, ale platí to, že vysielame letnú reláciu a platí je to, že je samozrejme poslucháčska, takže platí to, čo sme už niekoľkokrát povedali, ako si to dnes urobíte, také to budete mať. A ja už teda na, na záver, a hneď sa ideme pustiť do mailov, lebo ako som naznačil, už, už naozaj prichádzajú. Uh, len teda poviem tú vec, že <clears throat> takú tú technickú, ktorú vy viete, ale pre istotu, ak by tu bol nejaký nový posluchač, tak aby vedel, maily nám môžete písať na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. A vlastne môžete od tejto chvíle aj, aj, aj priamo telefonovať, bežne to tak býva v hodine vlka, že tie telefonáty, ak vôbec, tak berieme niekde v závere relácie, ale keďže je to poslucháčská relácia, je to čiste o vašich otázkach a či to bude k nejakej politike, alebo k niečomu aktuálnemu, alebo vás bude zaujímať niečo úplne iné, je to čiste na vás a v podstate môžete telefonovať už od tejto chvíle na číslo 048 381 0101 Takže Vočko, začíname našu poslucháčskú reláciu otázkou od Joža. Uh, ktor, a ja ešte som zabudol teda povedať, že vám nerušené počúvanie spolu s Vočkom pre z Maskovistického štúdia Boris Koroni. Takže Jožo sa pýta, že aká bude podľa vás najväčšia hybridná hrozba, ktorej bude v druhej polovici roka čeliť Slovensko a Česko? Toľko otázka od nášho poslucháča Joža. Ale to je ešte tak očko špecifikované, že v druhej polovici tohto roka, lebo my máme už, to je neuveriteľné, prvú polovicu roka za sebou, už máme júl, čiže tá druhá polka, teda nie budúceho roka 2026, ale ešte tohto roka, tá druhá polovica roka, že či by si si typol, že akej hybridnej hrozbe bude čeliť Slovensko a Česku, Česká republika? Hele, já tu slovenskou část nechám tobě, protože mm, ty jsi přece jenom blíž seznámený se slovenskou realitou. Ale eh, pokud jde o Českou republiku, tak tady mám jasno. Největší hybridní hrozbou, již bude čelit Česká republika v druhé mhm. půlce roku, budou bezesporu parlamentní volby. Protože parlamentní volby hrozí tím, že Fiala a jeho obludárium prostě půjdou od válu. No a jestli půjdou od válu, tak to samozřejmě nemůže být jenom v důse, nemůže být e, zásadně důsledek jejich činnosti, e, toho, co tady čtyři roky předváděli a jak to tady mastili, ale musí to být zásadně e, e, činnost dezolátů, plus, plus ruských trolů, vlastizrádců, Putinovo, Putinovo um, trolých farem a tak dále. Čili největší hybridní hrozba v České republice jsou bez zesporu parlamentní volby. No a toto v podstate pl platí aj na Slovensku, hoci my teda parlamentné voľby ešte mať nebudeme v tejto druhej polovici roka, ale už sa na parlamentné voľby trasia, teda samozrejme na tie predčasné, opozícia na čele s progresívnym Slovenskom, takže tuto niekde by som hybridnú hrozbu videl aj ja v tom že opozícia na čele s PSK bude robiť všetko preto, aby sa dostali k moci, ale uzavriem to konštatovaním, že predpokladám, že ani ty nepochybuješ, vočko o tom, že ak teda, a to ideme už do nejakej takej oblasti sarkazmu, že dúfam, že nepochybuješ o tom, že ak nejaká hybridná hrozba sa môže u vás alebo u nás objaviť, tak vždy musí za, zafúkať a zaviať z Ruska. To je asi základ, že to, to Hádam, nemůžeme očekávat Hele, od něka linokadia to, mohla. To máme, to máme jako naprostej axiom, naprostou jistotu <laughs> eh, pro všechno, co se stane negativního. Když když moc prší, když přijdou přívalový deště, může za to, může za to hybridní e, e, působení z Ruska. Když naopak přijde sucho, může za to taky hybridní e, e, hrozba z Ruska. Když by, nedej bože, přišlo zemětřesení, no tak to Rusové zkouší nějakou tajnou zbraň nebo podvratnou operaci. E, když by napadl, napadl pozejtří sníh, jo, metrový závěr, no tak to, to jako Putin, Putin e, vymyslel na Sibiři a tak dále. To, to máme jako axiom tohle. Hej, hej, takže, takže, takže môžeme sa pokojne zhodnúť na tom, že bude sa to točiť okolo parlamentných volieb alebo predčasných parlamentných volieb, ale v každom prípade, ak nejaká hybridná hrozba zaveje, tak rátajte s tým, že určite to bude aj v roku, v tej, teda v tej druhej polovici roka 2025, Určite tá hrozba hybridná zaveje z východu, konkrétne z Ruska. Od, od inakadiaľ nie je možné, aby zaviala. Hele, abych to, abych to konkretizoval, jo. My se k tomu dneska dopa, eh, určitě dostaneme. V Česku udeřil blackout. No a, a ano, a dostaneme, lebo je otázka Počkej, je a, a, a co napsal Jakub Janda <laughs> eh, na, eh, na Facebook? Počkej, Jakub, Masím... Janda, Jakub Janda Evropské hodnoty? No jistě, no, jistě. Tento, tento. Musím citovat veličinu, ten, ten přece rozumí úplně všemu. Masivní výpadek elektrického proudu zastavil provoz tramvají, metra, autobusů v celé pravobřežní části Prahy. Až Rusko zautočí na NATO, bude to začínat takhle. Ruský operační cíl pro Česko bude způsobit blackouty a logistické kalamity, abychom nenaplnili náš hlavní alianční úkol být dobrým logistickým uzlem a týlovou základnou desítek tisíc spojeneckých vojáků. Máme pár let eh, se na to připravit. Takže Jakub Janda má naprosto jasno. Jo, tak. No. A to, to, to se divím, že nenapsal, že to způsobili Čuka Gek ještě. Uh, eh, ale vieš, že to, to je ta vychytralost, že on, Jakub Janda, eh, iba aby ste vedeli, to je ten pornoherec, eh, ktorý teraz svojho času pôsobil v, v, v európskych hodnotách. Uh, tak e, on nenapíše e, priamo, že e, za tým blackoutom dnešným stojí Rusko. To by, to by, viete, to by bolo také, to by sa dalo ľahko dokázať, že je to hlúposť, lebo však už aj váš premiér Fiala povedal, že za tým bola nejaká technická chyba. Ale že to sa dá ľuďom dostať pod kožu inak, takáto informácia, že stačí, keď, keď pri blackoute spomeniete to, to Rusko a poviete to presne tak ako on, že predstavte si, že keby na nás Rusko zautočilo, tak by to nevyzeralo inak ako takto, ako ste to dnes videli. A teraz ja netvrdím, že to boli Rusi, ja som nepovedal explicitne, že nás dnes Rusko vyplo od elektriny Prahu a okolie. To som nepovedal, len stačí, keď vám ostane niekde pod kožou, že a ten blackout a Rusko a keď to bude na budúce a Rusi zautočia, tak presne takto to bude vyzerať. A už je všetko a, a, a tým pádom už som dosiahol svoje. Už máte to Rusko niekde pod kožou, pri blackoute a, a už je dobre. Tak presne takto sa to spraví. A pri tejto príležitosti, Vlčko, aj ty si mi poslal ešte pred reláciou jeden mail od našej poslucháčky Jiřiny, ktorá práve píše, že jelikož máte dnes voľnou reláciu na SV, možná by ste mohli chvíli sa vienovať dnešnímu výpadku elektriny minimálne v púlce Českej republiky. Pokud k vám dorazili nejaké informácie, myslím, že hodne lidí by to zajímalo. To, co píši pravdomluvidla, je určite jen časť pravdy, Eh, solárum a vietrníkum nazdar. Eh, píše Jiřina, ktorá na, naznačuje v tom svojom maili, že možno by za tým výpadkom mohlo byť aj niečo také, čo sme eh, nedávno zažili a videli teda pri Španielsku, Portugalsku a časti Francúzska, že by za tým mohlo byť, mohli byť práve obnoviteľné zdroje energie, tak e, ja neviem, ja som tú informáciu za, akože zachytil naozaj tesne pred dnešnou hodinou voka, takže ne, vôbec ne, neviem k tomu dohromady nič. Ty by si vedel posluchačke na tento mail odpovedať nejak tak zhruba? No, ja som, ja jsem shodou okolností těsně předtím, než byla relace, tak jsem překopal zítřejší kosu Vyhodil jsem to, co, co už jsem vyhodil minulou sobotu a poslal jsem to na sobotu další, protože blackout je blackout a na to nemá smysl reagovat e, příští týden. E, k tomu jsem přidal ještě něco, e, něco krajně zajímavého taky, e, co se týká velké politiky, e, konkrétně návštěvy papalášů z Evropské unie v Číně, kde teda s nima Číňani nesmírně zametli. Ale E, zpátky k tomu blackoutu. A tak jsem napsal krátký e, status ohledně toho blackoutu a já s chodou okolností jsem vyštudovaný energetik, jak ze střední školy, tak e, z vysoký. Vyštudoval jsem to, nikdy jsem to nedělal, možná naštěstí. Nikdy jsem se tím neživil, ale vyštudoval jsem to a ještě nějaký trosky, chatrný trosky znalostí mám. A Vím, že když jsme e, byli jak na střední, tak na vysoké škole, tak jsme počítali, počítali záležitosti e, jako přenosových sítí a počítali jsme furt dokola do zblbnutí na střední škole zejména ohledně, ohledně e, důsledku třeba námrazy, protože když je námraza, tak e, to hrozí tím e, mechanickým poškozením přenosových tras a tak dále. To fakt není legrace. No a na vysoké jsme počítali stability sítě a, a samozřejmě mechanik, eh, mechaniku sítí a podobných věcí. A tenkrát, eh, jak jsme to počítali furt dokola, tak nám vycházelo v porovnání s normama, že eh, tehdejší československá sítě je enormně dobře naplánovaná, aby se opravdu nic nemohlo stát. No a Profesoři to do nás hustili, že máme robustní síť a, a že prostě jsme e, e, sítě, která je jedna z nejlepších v Evropě. Proč o tom mluvím? Protože dneska eh, nám chtějí vykládat, že spadla jedna fáze té hlavní přenosové trasy, no. spat jeden drát a všechno se to složilo jo, pro, pro mhm. půlku. Mhm. Všechno, co bylo severně nad Prahou tak, a, se, a severní část Prahy, tak, tak se prostě složilo. Spat jeden drát. To je přece kravina tohle. To, to se nedá říct jinak. Že spadne jeden drát je normální. Ne, takhle, není to normální, ale není to nic neobvyklého. E, ta přenosová soustava vydržela všelijaký e, o, e, orkány Kyril, a jiný podobný, kdy, kdy opravdu e, síť dostala zabrat mechanicky. Popadala toho spoustu, ale aby byl, aby byl poloviční blackout na území České republiky, tak to, to se nikdy nestalo. E, ta síť vydržela, vydržela e, všelijaký jiný extrémy horkého počasí a podobně v minulosti. No a najednou stačí jeden drát a začíná to padat. A e, dokonce i takový Fiala vydal status, v kterým, v kterým se podivuje nad tím, e, že e, jak je možný, že jeden drát, e, vypadne jeden drát a e, má to takovýhle konce. Jo. A když to dojde i Fialovi, tak asi e, to vysvětlení oficiální není úplně no, počká, ale tak <laughs> vieš, ale že Fialovi podľa mňa tu pozor, že toto treba upresniť, že uh, Fialovi nesedí, to s tou fázou podobne ako tebe, ale ja by som dal ruku do ohňa za to, že Fialovi to nesedí preto, lebo on za tým vidí tú hybridnú hrozbu, o ktorej sme sa pred chvíľkou rozprávali, keď sa poslucháč pýtal, že čo, bude, čo budú hybridné hrozby v druhej polovici roka 2025 a že teda určite tá hybridná hrozba prifúkne z východu, tak podľa mňa vášmu premiérovi Fialovi to nesedí preto, že on si tak povie, že on určite ani na chvíľu nezapochybuje nad tým, že za tým nemôžu byť proste obnoviteľné zdroje energie ako Španielsku, to určite nie, ale ja dal by som ruku do ohňa za to, že presne Fiala presne rozmýšľal hneď nad tým, že bol to kybernetický útok z Ruska? alebo že nejaká, vieš, hybridná hrozba, že takto nás budú tí Rusi v, slovami toho Jakuba Jandu, takto nás budú obstreľovať, Čiže podľa mňa tomu, tomu Fialovi to presne pre toto nesedí, že on by za tým rád videl e, tam ten e, východný rukopis. No to, to bys tentokrát, ano, rád by viděl zatím ten východní rukopis a okamžitě teda začali zkoumat, mm. jestli mm. zatím není kybernetický útok nebo teroristický čin, takzvaně. Prostě jestli Čukagek zase neopustili mm. mm základnu mm a e, nenamířili si to do České republiky a la <laughs> Vrbětice. No, ale ve, velmi brzo e, oficiální místa řekla, že žádný kybernetický útok, žádný, žádný mm, teroristický čin, takže je to záležitost zatím tvrdí jednoho toho spadlého vodiče, ale sám Fiala se tomu podivuje. Ale co, co správně předpokládáš je, že nikdo z nich neřekne, že za to můžou Eh, obnovitelné zdroje. To je eh, stejně jako ve Španělsku. Ve Španělsku naznačují mnohé, ale aby řekli, že ten jejich blackout byl z obnovitelných zdrojů a že bez, kdyby měli normální energetický systém, že by k tomu nedošlo, tak to od nich nemůže štít. Jo. To, to, to prostě nejde. Hmm. No a u nás, u nás eh, je to, je to stejný. Ale já mám před sebou uh, Eh, dvě expertní vyjádření, kterým jsem se v mezičase dostal. Jedno z nich, tak eh, to vydal, nebo pro novinky CZ eh, se vyjádřil vedoucí katedry elektroenergetiky na Elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického, jakýsi zřejmě profesor Zdeněk Miller. A ten konstatuje, Rozhodná eh, síť takhle křehká není, aby to bylo e, záležitost jednoho vodiče. Spíš je problém v tom, že se těch událostí muselo stát mnohem víc. Blackouty, které pamatujeme a máme k něm data, vždycky začaly tím, že byla špatná startovací pozice, pak se rozjela řetězová reakce. Řekl novinkám. A e, v pátek, e, v předpolednem došlo k pádu, mechanickému poškození a tak dále. A potom on pokračuje. Němci mají také problémy s výstavbou nových linek. On teda, on teda říká, že eh, by pomohlo výstavbo paralelní linky, která byla mimochodem plánovaná od roku 2016. A on pokračuje. Němci také mají problémy s výstavbou nových linek, takže velká část energie proudí naší soustavou, českou. Jo, oni, oni z těch obnovitelných zdrojů vyrábějí na severu mhm. Německa, mm-hmm. potřebují mhm. výkon dostat do Bavorska, do Bárenska, Württemberska, e, eh, to znamená na jich. No a protože nemají svý vlastní přenosový eh, kapacity v dostatečné množství, tak to perou přes českou přenosovou síť. Jo, a my to chytáme za Německa, e, za Němce a už to, už to v minulosti dělalo, dělalo velký problémy. Muselo se tam e, postavit speciální trafa na předávacích místech, který by to jako odblokovali a tak dále. No, takže, takže Němci také mají problém s výstavou nových linek, velká část energie proudí naší soustavou. Takže pokud byl nějaký extrémní stav, že byla na výroba z obnovitelných zdrojů a energie potom proudila přes nás někam dál, tak soustava je samozřejmě ohroženější. No a e, se, čili to, to říká vedoucí katedry e, energetiky ČVUT. Jinými slovy, to, když se hodíš do jednoduché češtiny nebo slovenštiny, tak je to jasný, eh, tak je tam sdělení, asi v Německu foukal vítr, asi v Německu pálo slunce, takže Němci, eh, Němci to hnali k nám. Eh, byl, soustava byla na kraji svých možností, takže když spadnul jeden jediný vodič, tak se to začalo hroutit. Ono totiž, ono totiž ty informace jsou dvě, že první byl ten spadlej vodič a pak, že se odpojil blok číslo 6 elektrárny v Ledvicích. Abych to přiblížil, eh, původně ledvická elektrárna měla, já nevím, pět bloků eh, po 110 MW, to byla klasická uhelná elektrárna a později v roce 17 se k tomu přidal ještě jeden blok, blok číslo 6, to je ten, který vypadl. A ten blok číslo 6 nemá 110, eh, 110 MW, ale má 660. To znamená, že e, jeho výkon je větší než těch e, pěti původních bloků. A je to třetí největší výrobní blok v České republice. Větší jsou akorát e, dva bloky v Temelíně. Ty mají tisíc megawatt výkon. No, čili, čili je to obrovský zdroj. A ten, e, ty ledvice vypadly, protože zřejmě e, začaly působit, e, působit kaskádové ochrany, protože celkem vypadlo asi 8 rozvoden. A těch 8 rozvoden tě nevypadne kvůli, kvůli jednomu vedení. To je zavokruhovaný z pravidla nastavený, ale tady, tady toho prostě ten souběh byl takový, že začali vypínat ochrany prostě najednou máš nadvýrobu, nadvýkon mm-hmm. a nemáš to kam dát, tak aby tě to neschořelo vidět, no neschořelo, tak, eh, tak eh, jsou tam ochrany a ty, ty začnou tu síť rozdělovat eh, a chránit. No a zřejmě k tomu došlo. A ten ledvický blok, těch 660 MW, prostě odpadlo. Já, bych, já jsem marně hledal na internetu, co bylo dřív, jestli pátého vodiče nebo odpojení ledvic. Odpojení ledvic eh, v takhle velkém eh, objemu výroby, jestli jel naplno, tak by způsobilo v podstatě to tež. Najednou by tam byl nedostatek výkonu. Nemůžu se k tomu nikde dostat. Ale eh, všechno, když si vemu toho profesora Millera, tak mi všechno říká, že když zavoláš v současné Evropě eh, ohledně energetiky slovo eh, Green Deal, no tak se, tak se ti objeví <laughs> blackout, jo. <laughs> A vedle toho mám ještě teda druhý odborný posudek a to je, nebo odborný vyjádření, a to je nějakého chlapíka eh, z český přenosové soustavy, která, která to spravuje, jo. A eh, ten říká zase, ten mluví o souběhu, o souběhu několika událostí. A o těch ledvicích píše, zatím nevíme, jakým způsobem vznikl výpadek bloku v ledvicích. Přetížení přenosové soustavy v dalších místech, to je otázka, kterou je potřeba zřetelně zkoumat. A potom eh, porucha na jiném místě, tam to byla porucha zařízení přenosové soustavy, technická porucha. Tyho a s ním mluvila nějaká redaktorka. Jestli tomu dobře rozumím, došlo k několika poruchám nezávisle na sobě a jejich souběh byl tedy náhodný. Vyjádřila jste to přesně. Došlo k souběhu několika poruch nezávislých eh, na sobě. Ale eh, mohl bych pokračovat, a to už není za... Jo, počkej, tadyhle. Ale samostatné poruchy nebyly způsobené tím, Eh, že by tam bylo nějaké přetížení soustavy. Mluvilo se o tom, že by mohlo přijít více energie třeba ze solárů a tak podobně. Nikoliv. Slyšel jsem eh, tu spekulaci o solárních elektrárnách, které v tomto území měly způsobit poruchu. Nejedná se o přetížení pump způsobené solárními zdroji. Je to opravdu souhrn několika poruch technických zařízení. Hmm, Rozvoj poruchy je. je velice rychlý, v hmm. řádu desítek sekund hmm. až minut. Je potřeba hmm. to zanalizovat. Čili my zase budeme něco analyzovat, tak, tak. Eh, tak aby jsme získali čas nejméně mm. půl roku, mm. aby na to lidi pokud možno už zapomněli a pak jim můžeme, pak jim můžeme nablíkovat, co chceme. Jo. Ale já, eh, buď má, pokud má pravdu eh, ten profesor Miller a říká, že Němci nás přetěžují, no, tak je to ze soláru, je to z větrníku. No, no. Nelly, tak paralelně k tomu e, musí zvažovat těžký šlendrián. A to buď v údržbě sítě, nebo v jejím provozu. Jo? A pak pak na eh, fu, teda na Česu, na Čepsu eh, fungují naprostý amatéři, který je třeba dílem vyhodit a dílem zavřít do basy pro obecné ohrožení. No, um hovorili sme to pri tom Portugalsku, Španielsku a Francúzsku, že keď spomeneš Green Deal, tá, <laughs> Green Deal to nesmie byť, lebo to by sa nám zosypala skladačka, tak budeme hľadať iné dôvody. A pán Fiala dnes naozaj oznámil, že teda, ako si už povedal, ten výpadok bol spôsobený technickou poruchou, E, dokonca sa odvolal na energetickú spoločnosť ČEPS, e, ktorá hovorí, že príčinou prvotného výpadku bol kolaps fázového vodiča. E, pán Fiala by si prijala, by to bol. Iste by ho potešilo, keby to bola hybridná hrozba z východu, ale váš minister vnútra Rakúšan hneď na to reagoval, že teda policia neeviduje žiadne náznaky kybernetického alebo teroristického útoku, takže z východu to zrejme toto neprišlo a pán e, Rakušan dodáva, že vždy sa nájde množstvo odborníkov, ktorí majú jasno, ale ja by som nechal hovoriť skutočných odborníkov. My ako vláda budeme mať analýzu situácie, vrátanie typu plánov do budúcnosti, čiže môžeme vočko túto tému uzavrieť, ak sa teda nebudú na to poslucháči ďalej pýtať, tým, že vypadla fáza, nastal kaskádový efekt, no. nebola to kybernetická hrozba z východu a e, budú to odborníci ďalej analyzovať a vláda má všetko pod kontrolou. No takže môžeme byť kľudní. No, takto by som to zároveň, no, môžeš byť pokojný. Ešte, e, ešte maličkosť, jo. Ano, vláda má všechno pod kontrolou, to nám opakujú horem dolem, Já jsem se díval, kdy to, kdy to začalo. Eh, první zprávy byly někdy 12.20, ale ono už to začalo předpolednem padat. No a představ si, že oni svolali krizový štáb. Ono jim vypadne eh, půl republiky a oni svolali krizový štáb na 16. hodinu. To znamená třeba půl hodiny po tom, co se zastavili v Praze tramvaje. To by, to, to, tomu, by, tomu by prostě jeden, jeden nevěřil, tomu tomu. Ale eh, chlubí se tím, jak bezvadně fungovaly eh, ty složky záchranného systému a, a havarijního systému. To prostě fungovalo podle plánu, podle plánů, který jsme připravili a to houby připravili, to zdědili po předchozích vládách. Já nebudu říkat, že po Babišovi tyhle plány ty měli ještě komunisti, jo. Co, eh, co dělat. Ne, ještě. Samozřejmě, že měli komunisti a předpokládám, že byli za první republiky. Samozřejmě trošku jiný. Ale, ale eh, oni se bijou v prsa, jak to zafungovalo. Samozřejmě, že prezident to potvrdil. No, eh, kdyby ještě tohle nefungovalo, tak tam opravdu místo Fialy může sedět, může sedět e, šimpanz Pepa z plzeňský zoologické zahrady a e, ministra vnitra mu může dělat ten nový lachtán, co si ho teď koupili v zoo Praha. Jo, to, to, to by byla naprosto adekvátní náhrada. <laughs> Čili e, eh, být, se, být se v prsa, že jim něco funguje, Jo, no, no to, to snad je jejich povin, povinnost. Mě šokuje, ale že šli zachraňovat republiku, jestli ty rukávy vyhrnovali, vyhrnovali tři a půl hodiny, než opravdu tu republiku oni začali zachraňovat. Ale stejně mi hlava nebere, že stačí jeden drát, jeden drát, aby spadl. No a nastane jeden, jeden vodič. Hmm. A půl republiky je out to se stalo, to se stalo milionkrát od, od hmm. eh, dejme tomu převratu v listopadu, eh, se to stalo milionkrát, možná, že míň teda o něco, ale to číslo je obrovský a nikdy kvůli tomu kolaps nebyl. <laughs> No, to je také zvláštne, ale <laughs> nad tým sa zase tak veľmi ne, ne, ne, nepozastavuj, lebo by si mohol dojsť k zlým záverom. No, tak uzavrieme to tým, že bola to fáza, vypadla kaskadový efekt a, a vláda to má pod kontrolou. No, a idem, a, a hovorím to takto preto, samozrejme jemne sarkasticky, ale aj preto, lebo je to posluchárska relácia, nech to teda je posluchárska relácia jo. a ja aj idem vyjadriť veľkú veľký obdiv a pochvalu poslucháčovi za to, že vydržala asi až do tejto chvíli na telefónnej linke, lebo naozaj nám už dlhšiu dobu telefonuje, takže príjemný dobrý večer. Dobrý večer, prajem pán Korony, pozdravujem pána Vlka aj všetkých poslucháčov, Richard Galanta. Dobrý večer. <laughs> No viete, že ja som veľmi rád, že dnes máme túto voľnú reláciu. A bude síce taká športová otázka na pána Vlka, ale bude to mať veľmi taký silný nádych politický, lebo však ako inak. Vlastne od roku 2022 tu máme veľmi silnú averziu voči tým ruským športovcom, ktorí sú zakazovaní na majstrovstva sveta vo futbale, takisto v hokeji, um, takisto aj na, na olympijských hrách. A ide o to, že budúce ročné majstrovstvá v hokeji majú byť vo Švajčiarsku. Uh, medzinárodná konferencia, medzinárodná agentúra vlastne hokejová sa hovorí o tom, že je to kvôli tomu, lebo nevedia zabezpečiť tú bezpečnosť tých športovcov. Lenže viete, budúci rok tam vo Švajčiarsku, však neutrálna krajina, Ukrajinci hokej hrať nebudú, takže ja si myslím, že z tohto hľadiska by tam nebol žiadny problém, prečo by tam mala byť tá bezpečnosť eh, v nejakej menšej úrovni toho zabezpečenia, ale ide o to, že budúci rok sa hrajú majstrovstvá sveta aj vo futbale, kde už teraz sú istých 10 účastníkov, okrem teda Ameriky, eh, eh, Mexika a Kanady. Je tam dokonca aj Irán, ktorý má istú účasť. Viete, a teraz je zaujímavé to, že v kvalifikácii, ktorá teraz stále ešte prebieha v Európe, tak eh, hrá aj Izrael, ktorý momentálne je v skupine s Norskom, s Talianskom a je na druhom mieste. A tam je to vlastne tak, že prvý automaticky postupuje priamo a druhé mužstva tých 12 skupín hrajú medzi sebou baráž. A čisto teoreticky, keby, nedaj Bože, sa ten Izrael dostal na tie majstrovstvá, oni sa môžu, <laughs> nedaj Bože, nejakým spôsobom stretnúť aj s Iránom, či už v tej skupine základnej alebo vo vyraďovačke, lebo my zatiaľ ten kľúč základných skupín a play-off nemáme. Takže ja sa chcem teda opýtať pána Vlka, že aký má on na to názor, že či, či naozaj tá bezpečnosť bude zagarantovaná, v tých Spojených štátoch, alebo či napríklad Izrael alebo Irán nebudú nejakým spôsobom um, neviem, blokovať tieto veci, v prípade tam nebude nejaká sabotáž od iných diverzných skupín, lebo naozaj tam môže hroziť ďaleko väčšia um, tá sabotážna činnosť, nehovorím, že konkrétne tých, tých hráčov, ale nejakých iných skupín, ako to napríklad môže byť na tých majstrovstvách sveta budú, budúcoročných hokeji vo Švajčiarsku. Tam je, tam je to riziko ďaleko nižšie. Takže toto by som sa rád opýtal Vlka, ako to on vníma. Ďakujem veľmi pekne a budem počúvať ďalej. Do počutia, majte sa. Majte sa pekne, do počutia. Takže Vlčko, otázka na teba športového, ale nie len športového, ale takého bezpečnostného charakteru. No, e, Richard, <laughs> já se omlouvám, ale já nejsem schopen vyhodnotit, vyhodnotit e, potenciální nebezpečí islámského státu, Hamásu, Hizbuláhu, a nevím, všech těch radikálních i, protiizraelských hnutí, nejsem schopen zvážit, jak dalece američani, mexičani, kanaděni budou mít pod kontrolou. Nejsem samozřejmě schopen, eh, schopen eh, už vůbec vyhodnotit činnost eh, Mossadu, a dalších izraelských eh, šinbetů a dalších, dalších eh, izraelských tajných služeb nebo, nebo um, jaksi těch fanatických židovských milicí. To prostě nevím. E, Samozřejmě, že máš pravdu, že ta situace asi bude vyhrocená, zejména pokud válka bude pokračovat. A já si myslím, že jo, že zatím máme co dočinění jenom, jenom s technickou přestávkou. No a pokud jde o e, nebezpečí vůči, vůči Rusům, já jsem nikde nečetl, že je to záležitost e, našich obav vůči Eh, bezpečí, eh, zabezpečení eh, klidu pro ruský sportovce, ale pokud vím, tak u nich se jedná o to, že musíme přece to Rusko potrestat a že není možný, aby teroristický stát, který vede nevyprovokovanou válku, tak aby se zúčastnil mírových Eh, podniků typu mistrovství světa, olympijské hry a podobně. My je musíme totiž potrestat, aby si uvědomili. Čili to je rozdíl mezi, mezi postavením izraelských sportovců a ruských sportovců. Tam u izraelských sportovců eh, souhlasím s tebou, půjde o zabezpečení jejich, jejich bezpečnosti, zatímco u, u ruských, eh, zejména teda pokud člověk čte Dominika Haška, tak tam jde o to, že musí být za každou cenu potrestání a nepatří do slušní společnosti. To je zásadní rozdíl. No, poďme ďalej. Uh, tuto je taký dlhší mail, rozdelený do viacerých otázok do troch, takže ti ich postupne prečítam. Dobrý deň, mám tri otázky mm. na pána Vlka, takže poďme na tú prvú. Otázka je veľmi oblíbená, a opakující sa, ja sa přidám, ide o dlouhodobé hodnocení ukrajinského konfliktu ze strany Vlka. Na svém blogu dal 6.5. v roku 2024 článek z anglického Institutu Rusy, ze ktorého probíral i nedávno. Článek sa jmenuje Lekce z ukrajinské války Myslím, že na jeho obsah vlk zapomnel, což je škoda, protože co se vojenské stránky konfliktu na Ukrajine týče, to považují e, za tú nejlepší analýzu, co som četl. Popisuje sa tam, jak sa vlastne vede opotřebovácí válka, kdy zabíranie území není dôležité, jen pokud se tam nachází nejaká vojenská výroba, populace a tak dále. A Vlk tento článek vychvaloval, pak ale používa podľa mňa milný narratív z mainstreamu, že Rusové nemôžu zabrať nejaké mesto a pomalu postupují. Myslím, že táto protichúdna argumentace ze strany Vlka dráždí niektoré posluchače a proto na to reagují. Prosím o reakci. Takže otázka číslo 1. No, abych si musel ten, ten článek najít, z kterého že je roku? 2024 z mája. 6. No. mája 24. 6. mája 24. Moment, no, já to zkusím najít, jestli mi to půjde dost rychle. Tadyhle mám květen 24 a 6. to najdu. Kým to budeš hľadať, mm-hmm. ja teda len pripomeniem ľuďom, že nám môžu písať ďalej vysielač.sk maily, cez stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia, tak ako ste počuli mm-hmm. aj Richarda z Galanty, aj priamo telefonovať na číslo 048 381 0101, lebo máme poslucháčskú letnú voľnú reláciu a môžete sa pýtať čokoľvek, či už teda na rôzne politické témy, alebo aj čokoľvek iné, čo vás zaujíma a nemusí to byť ani otázka, môže to byť názor, skrátka necháme to čiste na vás. No, tak toto? Ukrajina, ráno, lekce z ukrajinské války už to mám. E, z, Institut Rusy je pro mě velice dobrá adresa, protože to je, to je e, opravdu institut, který je jasně ideově nastavený. Ale ideový, ideová nastavenost neznamená, že e, fungují, že se nejdřív udělají závěry a potom, e, potom píše, píšou to ostatní. Je to, je to naopak. A e, oni tenkrát, e, tenkrát popisovali, co všechno znamená, znamená opotřebovávací válka a jak jsou na to rusové připraveni. E, já v tom rozpor nevidím. A zopakuju to znova. Já tenhle, tenhle příměr s e, časy Fiarem a e, s Toreckem uvádím tehdy, když mi někdo valí klíny do hlavy, že Rusové, eh, když nebudou zastavený na Ukrajině nebo když nebudeme zbrojit, zejména teda teďko ten druhý eh, narrativ, takže budou za chvíli eh, ťukat na braněborskou bránu a pozejtří od té braněborské brány, takže budou po Tajfelovku. Proto to používám, proto říkám, jestliže Ruská federace není schopna eh, zabrat dvě okresní města Eh, velikosti Rokycanů Plzně, tak eh, asi nemůže být u té Braniborské brány a tím méně v Paříži. To je, ten, to je to, co říkám a eh, nepřibírám to z mainstreamového tisku, protože mainstreamový tisk určitě podobnou paralelu neklade. Byl by sám proti sobě, kdyby psal eh, horeční zbrojení na prostý nesmysl, protože eh, Rusové nejsou schopní rok dobít, eh, dobít eh, časy fjar. No. To, to, určitě, to určitě nikde v mainstreamu není. To říkám já. A, a používám to přesně v těchto dvou souvislostech. Eh, a posluchač z toho, z toho dělá to, že eh, já jsem v rozporu s tím názorem eh, eh, Britského institutu Rusy, který říká, Rusové povedou opotřebovávací válku, kde není důležité, eh, důležitá rychlost postupu, ale je to opotřebení nepřítele. To je něco úplně, úplně jiného. A vedle toho ruská armáda potřebuje sem tam taky nějaký matatelný úspěch, aby ruské obyvatelstvo vidělo, že ta válka se úspěšně vyvíjí. Takže ten dotaz eh, bohužel mám za chybnej. Potom tam máš aj otázku číslo 2 a tá, ako píše posluchač, trochu navazuje. Vok má svůj blog už určitou dobu založen na tom, že za pomoci zahraničního mainstreamu poukazuje na nekvalitu nebo vyšílenost mainstreamu českého, slovenského. Můj dotaz se týká toho, jestli si Vlk nemyslí, že by toto dlouhodobie sledování tohto typu spravodajství názorovie, eh, že by ho názorovie neovlivnilo, nebo do budoucna ovlivnit nemohlo největším nezmyslům se díky inteligenci ubrání, ale přece jen to dlouhodobé působení by vliv, by vliv mít mohlo. No, takže posluchač má obavu o to, že, či, že fajn, že preberáš zo zahraničných e, serverov a tak podobne, e, no ale že či ťa to nemôže nejak ovplyvniť potom tvoj úsudok negatívnym spôsobom. Borisku, e, co já si myslím nebo, nebo nemyslím, není na tuhle otázku důležitý, já ji nebagatelizuju. E, důležitý je, co si myslí moji čtenáři, nebo co si myslí e, naši posluchači. A ty jsi mi nejblíž jo, ze všech. Máš ten dojem, že e, to takhle se mnou funguje? Mm, tak ja tie tvoje články čítam a ich preberám a ten pocit nemám. Ja práve naopak som mm, rád, že tam zverejňuješ aj práve prepisy z článkov, ktoré nevždy ako keby konvenujú s tým, čo my tu hovoríme. Takže ja to skôr beriem ako práve to, čo vždy hovoríme, že je to rozširovanie e, e, tých vedomostí a potom utváranie si celistvého názoru. Čiže ja som zatiaľ nepobadal, že by si mal tendenciu mať nejaký zlý úsudok, pretože preberáš, ja neviem, mainstreamové správy. Takže za mňa tím, no. tím není vyloučeno, že třeba to takhle nefunguje. Jo, a e, se, já ti za to děkuju, ale není to absolutní jistota. Jo. Nicméně já to nepřebírám jenom kvůli konfrontaci s českým nebo slovenským mainstreamem. Já to přebírám zejména kvůli kon, e, konfrontaci eh, s vedením Evropské unie v Bruselu, a, v, a pro konfrontaci s oficiální politiko, politikou Fialovy vlády. Kvůli tomu přebírám ten západní mainstream, protože pokládám eh, Washington Post nebo, eh, nebo eh, Foreign Affairs za daleko lépe informovaný a významnější než celý český mainstream, než fialovou vládu než von der Leyenovou. Prostě to jsou opravdu špičkový periodika. A e, se publikují tam prvotřídní autoři. A jestliže ti e, dneska razí úplně jiný narrativy a vyvozou úplně jiný závěry než Evropská unie, ohledně Ukrajiny, ohledně Green Dealu nebo če, čehokoliv jiného, tak e, to s gustem, to s gustem e, přebírám a sázím do kontrapozice proti těmhle, těmhle věrozvěstům nového lepšího světa. No a potom posledná otázka, tretia, že zaujalo mne Vlkovo nedávnej priznání, že je z nej konečne konspirátor. Byl to zajímavý článek, týkalo se to Izraela a Iránu. Chtěl bych od Vlka doplnění, jak to vidí dál, jestli teď bude delší dobu v této záležitosti klid, nebo se, řekneme, do měsíce Izrael a Amerika ještě o něco pokusí. Marian z Brna. Já zdravím Mariana do Brna. Já, eh, to je nesmírně těžká otázka, je to věštění z křišťálové koule. Já to doopravdy ne, nevím, nemám žádný náznak, ale nevylžu se z té otázky. Já si myslím, že, eh, že měsíc to příměří nevytrží. Ehm, tam poslucháč potom záverom píše, že by ho zaujímal aj môj názor, no ja e, som práve chcel začať presne tým, čo podal aj Volk, že ja sa necítim byť naozaj v tejto oblasti Blízkeho východu človek, ktorý by vám vedel teraz fundovane e, povedať, čo sa tam podľa mňa odohrá, ale ja teda naozaj vychádzam z toho, a aj som to púšťal vtedy v úvode, keď sme sa o Izraeli a Iráne bavili tu v hodine vlka, tak som tam v úvode púšťal Petra Marmana spred neviem koľkých rokov, ktorý hovoril o tom, že to všetko, čo sa tu deje, či to bude Irán, Sýria, e, ja neviem, Rusko, že to je všetko viac menej o tom, že Spojené štáty americké majú problémy s Čínou a vnímajú ju ako svojho Eh, kľúčového nepriateľa, ktorý je pre nich naozaj až bytostný nepriateľ a preto si vlastne čistia priestor v predpoliach Číny, preto problém v Rusku, preto problém s Iránom a tak podobne. Ak je to takto, tak potom samozrejme, že pokoj nemôže byť a prikláňam sa k tomu, že to, čo Pavočko, že, že bude, budú problémy pokračovať ďalej eh, neviem vám povedať kedy, ani ako, ani čo, ale ak vychádzam z toho, že treba likvidovať postupne predpolia Číny, tak v, to, v tejto taxi, taktike sa samozrejme nič nemení a problémy budú, budú samozřejmě pokračovat. Zaujímavé... Borisko, já to, ja no. to doplním ještě o důvod. Jo. E, s, důvody pro tu kampaň Izraele a následně Spojených států byly dva. Důvod číslo jedna, e, ten oficiální je zničit iránský jaderný program. Jestli se to povedlo nebo ne, o tom se vedou spory. Já se budu držet eh, Sejmura Herše, který, který říká, že ano. Hmm. to že, to je pro mě autorita, ale jsou stejné autority, které říkají, že ne. Mm. A druhý důvod je, že Irán, eh, nebo respektive, že jak Spojený státy, tak Izrael se snažili eh, změnit v Iránu režim, prostě odstranit ajatoláhy a nahradit ho Eh, nějakou takovou státní strukturou, jako byl hmm. šách hmm. se, stejným, se stejným nastavením. A to se teda hrubě nepovedlo. Takže je tam, je tam co napravovat. Ani, ani len náhodou sa to nepodarilo tak, ako sa to podarilo v Sýrii. Tam si hlavný terorista z toho Hayatari al-Sham, čo je ten Šara, teraz už podáva ruku ja neviem, z Netanyahu a mu už si robia krásne selfiečka pomaly a podávajú si ruky v Sýrii to vyšlo, zatiaľ v Iráne nie, ale to, že to zatiaľ nevyšlo, samozrejme neznamená, že sa o to nebudú pokúšať ďalej a preto hovorím, že ak sa ma teda pýtate na môj názor, tak hovorím, že to bude samozrejme pokračovať ďalej. Chci sa, ideme na ďalší mail, Michal píše, chci sa zapýtať, jak často slycháme, že sa Európa chystá. Kde, e, počkej ešte raz, chci sa zeptať, jak často slycháme, že sa Európa chystá kde presne se bude tá válka odehrávať podľa vás. Ja mám takový pocit, že na západe ani v Rusku to na 100% nebude. Podľa mne eh, by to bylo Česko, Slovensko, Pobaltí, Polsko, kde by se Eh, kde by probíhali ty hlavní boje, tyhle země Západ nepotřebuje. Montovný může přestěhovat například do Indie. Putin podle mě nechce střední a východní Evropu okupovat, ale může ji úplně rozmlátiť a nechat Západ, ať se stará a pak teprve podpíše Rusko mírovou dohodu. Navíc si myslím, že Rusko chce na to otestovať, jak zvládne pozemní válku, což e, si myslím, že je Achilová pata to. Dík za odpověď, Michal. No, Michale, já si osobně myslím, že je úplně jedno, kde by vypukly ty boje, protože e, ta příští válka, pokud by byla, tak by byla válkou jadernou. A pak je to jedno, jestli, jestli vědou tanky do narvy na e, rusko-estonské hranici, e, nebo jestli se bude bojovat o ten Souvalský koridor e, do té enklávy, kterou má Rusko u polské, polsko-litevské hranic. To je, to je celkem jedno, prostě lítali by jaderní rakety. No a ty by zničili život v Evropě, takže, takže fakt, fakt je to jedno, kdyby se střílel teraz som si prešiel len tak v rýchlosti ďalší mail a treba povedať, že naozaj e, náš poslucháč, dezolát Michal, pravidelný samozrejme to písateľ aj náš poslucháč, využil úplne naplno tú vec, že e, keďže je to voľná poslucháčská relácia, tak nemusí sa pýtať len, len striktne na politické veci. A teda ako budeš počuť, tak využil to naozaj naplno. Takže jeho mail znie takto, že Skôr ako by som vám položil otázku, dovolte, aby som vyjadril svoj názor na reláciu hodina vlka pri záplave množstva informácií o udalostiach zo sveta. Bežný človek tieto informácie nevie analyzovať, nemá čas o nich uvažovať a tak si vytvorí názor z toho, čo mu mm, podsunú médiá. Ale veľa ľudí ako ja e, médiám už neverí, reláciu hodina vlka využívam ako pojítko medzi e, týmito informáciami. Nutí ma uvažovať nad nimi, zamyslieť sa, čo mi umožňuje vytvoriť si svoj vlastný názor, ktorý nie vždy e, je v súlade s vašim. Za túto službu vám ďakujem. No a teraz počúaj, Ločko, že keďže je dnes voľná relácia, chcel by som sa Vlka, a teda aj mňa, opýtať, že aký je váš názor, čo príde po živote. Či znova ďalší život, alebo nebo a peklo, alebo nič. Prečo sa to pýtam? Mám pocit, že ľudský život nemá už žiadnu cenu. V správach denne počujeme, tam v tej vojne zomrelo toľko ľudí, tam toho zabili a podobne. S nikým tieto správy už neotrasú, len s príbuznými obetí. A teraz, a teraz najsvetejšie na to a EÚ povie, že máme viac peňazí dať na zbranie, aby sa mohlo opäť len zabíjať. To je strašné. Ak nič po živote nie je, má potom život v tomto svete význam, na čo to je všetko dobré. Počas môjho života som v službe sedemkrát namieril nabitou zbraňou na človeka. Ďakujem každý, každý deň osudu, že som nemusel ani raz vystreliť. Neviem, ako by som s tým žil, ak by, sa, ak by som niekoho zranil alebo nebodaj usmrtil. A oni, svetovládcovia, nemajú so zabíjaním žiaden problém. Je to zlé, neviem, ako sa skončí tento svet. Budem počúvať váš názor a čakám na povestné pojítko. Tak dezolát Michal Vlčko prichádza s takouto otázkou a ja som strašne zvedavý, že čomu ty vlastne na toto odpovieš teraz. Mm. Mm. Morisku, představ si, že s tím přichází někdo, kdo sám sebe, eh, kdo si dal nick dezolát. To je to je ta nejlepší nebo nejplastičtější odpověď, jakou, jakou vůbec eh, můžeme my dva dát, protože jestliže dezolát uvažuje takhle, já vím, že to je Nick, ale eh, nomen omen, oh jo. Jestliže dezolát uvažuje takhle, tak se ptám, jak to, že podobné otázky se nekladou eh, ti, kteří nám vládnou díky naší hlouposti, že jsou prostě zvolený. Jo že takhle, takhle neuvažuje Fiala vás, že takhle neuvažují progresívci, že takhle neuvažuje von der Leyenová a všichni ty kolektivně západní papáši, pro, který, kde, pro který, jak se ukazuje dneska, tak lidský život nebo život celých generací nemá vůbec žádnou e, cenu, nemá vůbec žádný, e, eh, žádný význam. To jsou ti, kteří se dojímají e, jaksi 8 4% menšiny už dávno je přestali dojímat osudy bezdomovců. E, jo, dneska je nedojímá to, že ženou celý generace Ukrajinců do zákopů a prostě chtějí, aby Ukrajinci bojovali, bojovali za nás, protože, protože e, brání přece naší svobodu. Tak ať, ať za nás umírají. Jo. To, e, jak, to, jak to, že takhle? Já nevím, e, co je a xkrát, xkrát to řeším, protože už mám blíz, eh, poměrně blízko do okamžiku, kdy se dozvím oficiální odpověď, jestli po životě něco je nebo není. To e, nevím, jak je starý dezolát Michal, ale e, předpokládám, že on má ještě spoustu času. Čili já se to dovím v nějaké historicky e, dohlednutelné době. A někdy z toho mám i strach, co bude, ale tu, tuhle otázku, tu jeho, tu by si měli pětkrát denně. Před každým jídlem nebo při čištění zubů Bo kdykoliv, když mají, když mají volnou chvilku, tak by si to měli po, položit kolektivně západní papáši a všichni ostatní papáši, co jich na světě je. Protože oni jsou ti, kteří, kteří rozhodují nikoli o tom, co bude po životě, ale jak dlouho náš život vůbec potrvá. Já je lepší odpoveď bohužiaľ nemám. Krásnu odpoveď na toto priniesol Jaromír Nohavica e, v jednom, e, na jednom koncerte ešte pred samotnou pesničkou. A ja, kým si ty odpovedal, tak som to teraz tu zúrivo hľadal, ale ne, nepodarilo sa mi to za tú chvíľku nájsť. Ale možno, možno keď mi dáte potom pri ďalšom maili, e, na ktorý bude vočko odpovedať čas, tak ja vám skúsim toho Jaromíra nohavicu pustiť práve k tejto téme, kde sa poslucháč pýta, že teda či je niečo po živote alebo nie je lebo však ako by to malo celé inak význam, tak on tak, tak svojsky, samozrejme nohavicovsky na túto vec odpovedá. Ja, sa, ja sa pokúsim vám to nájsť. Um, ale, ale, ale pokúsim sa to nájsť až potom, keď teda dáme si ďalší mail, aby som mal čas to pohľadať. Takže, takže, takže Máme tu ďalší mailík od kohože to? Od niekoho, kto sa podpísal ako M. Vážení autoři pořadu, vzhledem k dnešnímu tématu nad dopisy diváků sa se rozhodl poslat alespoň niekoľk námětů. Váš pořad Hodina vlka jej reflektuje uplynulé události, je to nepochybne zajímavé, proto vás také sledují. Ale za současného tzv. demokratického režimu som zažil a volil po všechny volby a dnes sme kde. Som stále víc presvedčen, že lid této země není schopen zvoliť tí, kteří hájili jeho skutečné zájmy. Áno, je ich definice sociálnej istoty, zdravotníctví a tak dále. A a tedy více by mě zajímala než reflexe minulých událostí analýza toho, kam jsme se dostali, proč a jak dál tedy v bodech napríklad je správna teze, že naše vlády vzešli ze svobodných voleb a títo vlády nás reprezentují v EU a tedy EÚ i dnes reprezentují naši väčšinovo vúli, Pokud ne, pak co je kde špatne. Referendum o vstupu do EU bylo pod heslem zejména volný pohyb osoba zboží, e, dnes je EU naprosto inde. Má EU ešte vôbec e, e, smysl ve zmyslu predchody otázky ne, ne, nejakou legitimitu i v kontextu toho, že orgány, ktoré rozhodujú o smerovaní EÚ a legislatívy je implementované do legislatívy národných států, sú lidem nevolené, ale sú výsledkem naprosto mm, neprůhledných šeftů. Pokud legitimitu nemá, není to důvod k okamžitému odchodu z EÚ, e, námnet, co dobrého nám v poslední době EU přinesla. Vynechme prosím dotace. To byla minulost a nyní k budoucnosti. Věříte tomu, že stávající etablované politické strany jsou schopné změnit systém tak, aby reflektoval zájmy většiny občanů tohoto státu. E, jsou to válka proti Rusku, boj proti emisím CO2, dostupnost energií, nulová odpovědnost politiku a tak dále. Fico, Orbán reprezentují. Pokud dojde k názoru, že ne, kudy vede cesta? K této otázce mne e, eh, eh, přivádí naše demokratické směrování stále k horšímu. Myslím, že dokud to lidé nepocítí brutálne sami na sobě, nic se nezmění. Tuším, že Eh, marxizmus, leninizmus měl poučku v tom zmyslu, že v okamžiku, kdy rozpory ve společnosti se stanou nesmířitelné, vede to nás, eh, k násilnému řešení, mohl bych dlouze pokračovat a již toto je nesmírně široké, berte to pouze jako, námit, jako náměty eh, směrující spíše k budoucnosti tak takýto vlk, e, e, <laughs> vlk takýto meločko priletel, no neviem, že ako, ako sa s ním popasovať, pravdu povediac. No, ten, ten mail je plný pochyb, jo. Já mnohé ty pochyby sdílím, já e, se netajím tím, že eh, demokracie má, nebo to, co nám zbylo z demokracie, takže eh, že už to moc demokracie není, že to má samozřejmě čím dál tím víc chyb ale pořád se v tom ještě docela pohodlně žije. Říkám pohodlně, říkám dobře, neříkám správně, říkám pohodlně. To pohodlní žití e, způsobuje to, že nehledáme cestu, jak to nahradit ničím jiným. A zrovna přestože víme, že vlády, které mají eh, čtyřletý, maximálně pěti, pětiletý mandát a horizont, tak nejsou schopný Eh, řešit zásadní problémy, protože ty potřebují horizonty daleko delší. To, jak, jak někdo chce během, během čtyřech let vyřešit problém eh, umělé inteligence, to by mě teda docela zajímalo. To prostě není, není možný. Eh, ten problém je natolik široký, komplexní, neznámý, že za čtyři roky ho nikdo ani nepozná na to, aby našel, našel řešení. To je stejný, jako kdyby někdo, někdo řekl, já vyřeším, vyřeším rakovinu, eh, prostě dejte mi čtyři roky a rakovina přestane být nemoc, na kterou je, u, u, umírají lidi v tomhle státě nebo na celé země kouli. Prostě schází tam možnost dlouhodobého řešení, dlouhodobý koncepce. Mimo jiné teda. Ale Čím to, čím to teda nahradit? Netuším. To jako si zavedeme dědičního k eh, monarchu zase? Nebo si budeme volit diktátora? Samozřejmě, že, eh, že eh, nejlepší forma vlády nebo nejúčinnější forma vlády je takzvaný osvícený diktátor. Problém je v tom, že diktátorů se najde 25 do tuctu, ale osvícený mezi nimi nejspíš nebude ani jeden. To je, to je, to je ten problém. Jo. Čili já na to neumím odpovědět a takový ty vize, eh, že jak by měl vypadat ten budoucí a co s ním dělat, eh, nebo jak se k němu dobrat, zejména když posluchač se vyjadřuje s despektem k volbám jako prostředku, tak jak chce tu budoucnost nějakým způsobem formovat. Eh, vycházím z toho, že psal, že vždycky byl volit a výsledek je špatný a jakoby pro mě naznačoval, jestli, jestli to e, čtu špatně, že už teda volit nepůjde, že už mu to je jedno, protože, hmm. protože stejně tím nic nezmění. Tak e, za mě volby představují, dokud budeme mít tenhle systém, jedinou možnost, i když ne příliš valnou, jak s tím něco udělat. A já ji chci využít. Za každou cenu ji chci, ji chci využít, protože chci, aby to tady bylo lepší. Hmm. Tečka. Ty máte kedy ty volby? Už teraz vlastně? Do, do konce eh, roku? Ne, první, první víkend eh, v říjnu. Hmm. První víkend, desátý měsíc. No, dobre, uh, urobíme tak, máme hodinku za sebou, uh, dáme si hudobnú prestávočku, ja zatiaľ skúsim pohľadať toho Jaromíra Nohavicu a vy nám samozrejme píšte ďalej maily studiozavinač slobodnyvysielac.sk píšte cez našu internetovú stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia, alebo tak ako Richard pokojne aj zatelefonujte na číslo 048 381 0101. Je to vaša posluchačská relácia odpovedáme, ako vieme, na otázky, ktoré sa vôbec nemusia týkať len politiky a veci, ktoré bežne riešime v hodine vlka. Čokoľvek vás zaujíma, nebol priestor sa to opýtať, alebo sme nedostatočne odpovedali, v minulosti nebol na to čas a neviem čo, tak využite tú príležitosť. Keď, práve dnes, keď som hovoril o tom, že teda prívlastok tej dnešnej relácie nie je len posluchačská, ale aj letná, máme júl, začiatok júla, tak zahráme si teraz tak letne a po pesničke pokračujeme ďalej. si letne a hráme si letne preto, lebo máme leto. 4. júla roku 2025 vysielame túto našu dnešnú poslucháčskú reláciu, ktorá je o tom, že nemáme žiadnu konkrétnu tému v dnešnej hodine vlka, ale máme tu taký letný letný diel hodiny vlka, ktorý je celý od začiatku až do jeho konca vyskladaný na vašich poslucháčských otázkach alebo názoroch, ktoré nám môžete písať na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, alebo nám môžete aj priamo zatelefonovať na číslo 048 381 0101. Skôr ako sa pustíme do ďalšieho mailu, alebo prípadne možno telefonátu, e, tak e, ešte teda už spomínaný Jaromír Nohavica, lebo je to naozaj pekné. Nie som si celkom istý, či nášmu dezolátovi úplne odpovie na tú otázku, ktorú on kladie, ale je to také pekné, také nohavicovské zamyslenie, takže si to poďme vypočuť a budeme potom pokračovať ďalej. Máme niekoho na linke, ale až teda po tomto Jaromírovi Nohavicovi si zoberieme telefón, takže nech sa páči. Byť či nebyť. Človek proste tápe. Jestli je lepší říci, Vydrž, chlape. Vysmol sa na všetky ty rany, facky, kopy. A nebo se ožrať a lehnúť do příkopy a usnúť a zmrznúť ako bezdomáč a jenom z dálky slyšet babský pláč? Všecko to skončí jedním krátkým jebem. To, kdyby člověk věděl, peklo spojit s nebem. Když ale umřeš, kde je chlape psané, že se ti nebudu zdat sny a pošáhané. Tu se si ráno zbudíš, vyhrabeš se z lůžka, tam ale není ráno, tam je na furt fuška. To není prdel, to je na palicu, když vlastně nevíš, co je za vrátnicu, co se tam na provoze celou věčnost dělá. A to je to, co brzdí nadšení a elánu. No, kdo by jinak snášel veškerý ten hnůj, kdy každý druhý kolem se ti zdá být chuj, kdy ti nahoře kradu a ti dole tež, kdy pravda drží balón a goly dává léž, kdy malí píší švořit spouse na truny a strhávají velkým z hlavy koruny. Kdo by to snášel, kdyby stačilo jen šmik, Děkujem pěkně, pane Nohavica, jste neboštík a svatý pokoj, klid a polipte mi říť. Člověk ví ale prd a proto radši dál chce žít tady v tom bordelu, co není k životu. Z jedinú jistotu, že totiž zná to tu. Moc tam těch krajů ještě nikdo nepřišel. A jaké to tam je, se nikde nepíše. Jak říká Shakespeare, slovy umělce. Tak myšlení z nás dělá zbabělce. No nic, už končím. Ofelie Platím. 10 míre 4, tak chlapi. Zatím. Tak. Tak tu máte odpoveď od Jaromíra Nohavicu na vašu otázku. A teda hovoril som o tom, že máme posluchača na telefóne. Linka, samozrejme telefónu dáme prednosť, takže príjemný dobrý večer. Dobrý večer. No. Lajči z Prešova, ahojte. Nech sa páči, Lajči z Prešova, vočku. Zdravíme. <laughs> <laughs> Eh, eh, prechádzam sa po lese a svetojanské mužky lietajú okolo mňa. Je to krásny večer, je to niečo úžasné. Svetojanské... Keď človek takto môže poprechádzať a uvidí tú, tú silu prírody, ktorá okolo nás e, žije a funguje. A chcem vám všetkým popriať e, krásne, krásne, úžasné letné prázdniny a aby ste si to všetci užili s rodinami, s priateľmi, so všetkými dajte bokom politiku, nechajte to tak a užívajte si života. To je všetko, že asi by som chcel povedať. Ja len som sa chcel opýtať, že svetojanské mušky lietajú aj mimo Jána? Ja som myslel, že oni iba na Jána lietajú. Oni aj takto ešte, ešte po Jánovi? No, no teraz, teraz, teraz lietajú, lebo mm. najprv sú to úsenice, ktoré sa plazia po zemi a potom sú to mušky, ktoré ju letia a lietajú okolo nás. Lebo ja, keď som bol malý, tak my sme to tie mušky, mám pocit, že na Jana sme ich chytali do pohára. No teraz, teraz tu v Prešove sú úplne všade. Aha. Takže je to, je to krásne. Je to, je to úžasné podívaná. Aj prebolka, keby teraz bol, lietajú okolo mňa všade. Je to úžasné. Keby ste vyšli teraz všetci von a pozerali, je to zázrak prírody, ktorý je okolo nás. Mm. No tak ďakujeme veľmi pekne za telefonát. Ja si myslím, že minimum Vlk je extrémne potešený, lebo však on sa teší zo všetkých vašich mailov, ale teda, že by sme nejaké telefonáty mali, tie bežne v roku nebývajú, takže predpokladám, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že Vlka ste teraz ale že riadne prekvapili týmto telefonátom. to, <laughs> Já jsem úplně nadšený, jo. Já jsem úplně nadšený, že moudrého muže jménem Lajče Sprešova konečně taky, taky slyším. Jo, ale dělá mi to děsně dobře a te, Borisku, já ty jeho svatojánský mušky, v prázdninách teďko v červenci potvezu, protože když jsem byl kluk a jezdil jsem eh, s rodičema na chatu, tak a seděli jsme v prázdninách večer před chatou, tak jako já ty svatánský mužky pamatujú takí. Mm, no tak dobre, však ja nemám tendenciu sa hádať s vami, len ja som mal naozaj ten pocit, že ako, ako deti sme to vždycky na Jana presne chytali, že však preto sú to svetojanské mužky, že na Jana, tak sme si zobrali poháre a, a výčka sme ich tak chytali a triasli s pohárom, aby svietili. Takže Vidíš, aj takáto biológia sa nám dnes dostala do našej posluchárskej, posluchárskej rácie. Tak Lajči mu ďakujeme veľmi pekne za dnešný telefonát aj za tú výzvu, ktorú dal nie len nám, ale aj poslucháčom a vôbec aj za to, že sa dnes teda telefonicky ozval, tak sa majte pekne do počutia. Asi už tam lajčiho nemáme, alebo som aspoň nepočul. No ale to je aj výzva pre vás ďalších poslucháčov, že ak teda máte nejakú otázočku smelo, teda či už mailov alebo, alebo telefonicky. Uh, keďže, a to už idem na ďalší mail, keďže začína ísť v Čechách do tuhého. Poprosím Vlka o jeho predpoveď, čo ešte môžeme čakať od Fialenka a spol. Budú aj obete? Pred piatimi rokmi som sa pýtal, čo podľa neho čaká svet. Ten COVID vám vyšiel. Ďakujem veľa zdravíčka. Ferry z Nových zámkov sa ťa pýta. Pero, <laughs> ja bych si, ja si opravdu budu musel opatřit někde křišťálovou kouli a, a učit se s ní trénovat protože dneska to je jeden takovýhle dotaz za druhým. Já si myslím, že od Fialy už jsme si zažili maximum toho, co, co ještě má po kapsách za triky, že pro boha zlatýho snad už nic nevyhrotí, snad už nechá jenom volební kampaň proběhnout, ona teda bude řádná eh, posledního trike s Babišem, prostě vytáhli zase před volbama Eh, Čapí hnízdo. Babiš podle mě eh, hm, to dostane na tvrdo. Tam je paragraf, eh, paragraf 260 poškozování poškozování finančních zájmů Evropské unie a ta nejlehčí, v tom nejlehčím odstavci, tak je tam sice možnost peněžitého trestu, ale eh, důraz je kladen na eh, postih vazební. A ty další odstavce, tak ty jsou, ty jsou opravdu už jenom o tom, eh, že se bude sedět. A já bych řekl, že velký boj se teď povede o to, jestli Andrej Babiš skončí jenom s finančním trestem, anebo jestli, jestli ho dostanou do tepláku. To, to je poslední překvapení, který ještě bude, podle mě. No, už som sa išiel púšťať, púšťať do ďalšieho mailu, ale máme telefonát, takže ako som povedal, samozrejme telefonátu dáme prednosť. Tak príjemný dobrý večer opäť. Dobrý večer, Braňo Žumberok. No nech sa Počujeme páči. sa? Áno, áno, počujeme. Super, lebo ja slabo počujem, ale tak to musím. Chcem reagovať na tie vaše otázky aj poslucháčov, že čo je po živote. Myslím, že som ten pravý, ktorý to môže zodpovedať, lebo tú smrť som už zažil. Bol som mesiac v klinickej smrti po autohavárke na dálnici u Brna odviezla ma do nemocnice, kde som bol v kome asi 3 týždne, potom ma priateľka dala previesť do veľká, kde som sa po mesiaci zobudil. A nemusí sa nikto báť smrti, tak sa nebojte. E, to je, žijete ži, dlhý život. Ja mám knihy z paláca knih, z Prahe, život po živote a život po smrti, kde sú, kde sú veci, ktoré, mm, to je ťažko sa to opisuje, ale eh, ja potom, ja som bol bohatý, veľmi bohatý, mám štyri deti s troma ženami, dokonca kvôli tomu som sa, asi sa mi toto prihodilo, lebo som žil neskutočne zvrhlým životom v Prahe, kde som bol niekoľko rokov, som mal obchod na Žižkové, no ale potom sa mi stala táto vec a prišiel som o všetko. O zhrub zo 100 tisíc eur v Bešinovej proste, keď prijete o všetko, prišiel som ja tak o všetko, ale dostal som schopnosti, ktoré sú mimoriadne, že akože vidím budúcnosť, viem liečiť rakoviny, viem liečiť na diálku, to, čo niektorí eh, vedia Američania, dokonca viem posielať my, myšlienky a zmotňovať ich na diálku, to tam Američania skúšajú, aby to nejak eh, vyhodnotili, ale nejak sa im to nedali toto urobiť ja to dokážem, dokážem veľa vecí. Hmm. Postupne sa mi tieto schopnosti otvárali a využívam hlavne to, že liečím veľa ľudí aj na diálku z Bratislavy, mediálne známe osobnosti. Väčšinou môj, môj obor sú rakoviny. Tieto, tieto, tieto robím za 15 minút energiou. Viete, že energia je najsilnejšia na svete, takže ako Ježiš vedel liečiť energiou, robím to to isté. A, a je to všetko je pravda, iné sa volím, nič si nevymýšľam. Takže život po živote existuje a v tom živote žijem ja to nechcel by som ani bývam, bývam pod horou v chalúbke drevené ako bezdomovec, som bezdomovec klasicky, lebo žijem sám a uh, mám tu nejaké mačky, komunikujem so srnkami, líšky chodia ku mne, srnky chodia ku mne, medvedia, keď som išiel so psom, som tiež stretol v lese. Proste e, tento život je, je to nádhera. Nikdy by som nechcel žiť životom niekde v meste alebo medzi ľuďmi. Mne sa tak točí hlava, že medzi ľuďmi v meste, že to je neskutočné niečo. Mm. No, dobre, tak ak, ak, ak teda... Ak teda môžem, tak to uzavriem tým, že teda náš poslucháč, a, a viem, o ktorého samozrejme ide, e, teda tvrdí, že pokiaľ sa na túto vec pýtate, tak áno, že teda niečo existuje. Musím, a po živote, musím povedať, Vlčko, že my už sme tých, tých poslucháčských relácií zo pár mali, ale táto je taká zatiaľ ako asi najzaujímavejšia, lebo väčšinou sa nejak tak poslucháči držali, hoci teda nemuseli, však ich k tomu vyzývame, že otázky môžu byť rôzne, ale vždy sa tak viac menej držali nejak skôr tých politických záležitostí, ale dnes je to tenta v tomto smere dnešok naozaj, že dosť voľná jazda, ešte normálne čakám, že čo príde <laughs> a už sa teším na ďalší mail, lebo ten bude zase z úplne iného súdka. Takže dnes je to taký vo, volný štýl dosť, mám pocit. A já si myslím, že to je dobře a hm. e, jako vstup tohohle posledního posluchače, tak za mě byl úplně úžasný. Já e, prostě mě došla řeč a hmm. ani mě nenapadne e, to nějak komentovat, protože nevím jak a přesahuje to e, moje vědění, e, moje schopnosti a vůbec e, to, na co si troufnu. Hmm. Děkuju za něj. Braňo z Ružomberka je, áno, náš poslucháč. Ja, ja viem aj podľa mailov, ktorého Braňa ide, takže ak by poslucháči mali prípadne chuť sa s ním nejak skontaktovať, tak a on by mal záujem, tak to samozrejme bude možné. No a keď som hovoril o tom, že že Vočko, <laughs> je to dnes taká voľná jazda, tak presne si prišiel mail od Kamila tohto znenia. Ja mám otázku, aká tu vlastne ešte určite nikdy nepadla, tak počuje Vočko, že a to je teda na nás obi dvoch, ale <laughs> začni ty a ja potom zase poviem svoje, že tak poprvé, či ste sa hrali niekedy nejakú videohru? nejakú, ktorá sa vám páčila, aj ste ju dokončili, to je prvá vec. No a ďalej, že a čo filmy a seriály? Máte nejaký obľúbený film alebo seriál mimo, ale pozor, mimo československej produkcie. Veľmi ťa, sa teším na vaše odpovede. No, ty si ročník, ktorého tie, tie videohry ešte asi veľmi nezasiahli, ale to netvrdím, že ťa nemohli <laughs> chytiť nejak potom na staršie kolena, tak vlastne ja, ja sám neviem, že ako to ty vlastne máš s videohrami a s týmito záležitosťami. A potom nezabudni ešte dodať tie filmy a seriály, ale, ale že mimo československej produkcie. No, Borisku, ja som první počítač měl v roce 87 a to byl osmibitový postavený, je postavený na Zajlogu 80, e, pamětníci vědí, to tenkrát byla absolutní špička. A nebyl to Sinclair, byl to Schneider a e, měl kazetovou jednotku a tenkrát už byly hry a měl jsem nějakého takového e, eh, paňáčka, který, který se prováděl kouzelným lesem, kde byly jedovatý houby a, a zlý zvířata a to. A měl se tím lesem provést, tak to jsem opravdu dohrál. Potom jsem měl Battleship Galactica, který válčil ve vesmírném prostoru proti ufounům, <laughs> tak to jsem, ta, tak to jsem taky dohrál do konce. Pak jsem měl eh, tenkrát, eh, to bylo po eh, britsko-argentinské válce o Falklandy, tak jsem tam měl E, něco, co e, hru, která e, to simulovala, lítal jsem tam s Heriérem jako pilot a bombardoval jsem ty blbý Argentince, tak to jsem taky dohrál. A ještě jsem měl, myslím, jednu, takže, takže to fungovalo. Potom, když v 89. jsem měl první 16-bitový počítač, tak jsem si ho dovez ze šachama, tak ty jsem taky hrál. No ale proti stroji a dobrý program, no ale proti stroji jako dohrát Čachy, eh, to by znamenalo ho porazit. Tak to se mi teda opravdu nepovedlo a dál už jsem nehrál nic. Pokud jde o seriál, tak když to nemá být český, tak samozřejmě, že už v 80. letech eh, Němci dávali Dallas, to známe všichni, to nekonečný seriál, tak na ten jsme samozřejmě koukali Eh, s očima vyvolenýma. Eh, CDF k tomu paralelně mělo, nevím, jestli se jmenovalo Denver, nebo eh, to bylo něco podobného, tak na to jsme taky koukali vyvaleně. Běžela, běžel detektivní seriál Miami Vice, plně, úplně úžasný. No a z té moderní postprodukce, tak se mi líbil třeba dánský seriál Vláda Jo, to eh, za, politický seriál, ale za mě úžasný, že takhle bych odpověděl. Mm. No ja, ja som už teda trošku mladší ročník od dvoka, čiže mňa už tie hry zasiahli počítačové, na ktoré sa poslucháč pýta, však také tie klasiky rôzne mm, si človek prešiel, ale, ale teda by som vám odpovedal priamo na otázku, že, že ktoré sú teda pre mňa tie najlepšie, tak mňa, mňa ako, ako, ako dieťa absolútne formovala, formoval český herný uh, priemysel, Daniel Vávra, alebo teda Illusion Softworks, alebo Bohemia Interactiva, ich, ja neviem, Operation Flashpoint, alebo Hidden and Dangerous. A teraz samozrejme úplne, že topka najväčšia, to bola mimochodom aj jedna z vecí, ktorú e, spomínali kolegovia Vlčko s Intibom, v trikolóre a to je obrovská, obrovský hit, možno jedna, a, a ja si dovolím povedať úplne najlepšia hra svetová King of Deliverance, e, teraz vyšla vlastne dvojka, to je tá stredoveká, stredoveká česká hra, za ktorou stojí Daniel Vávra, čiže mňa, mňa formovalo toto prostredie, ak to tak mám tak povedať herne, tak absolútna topka je pre mňa český, český herný priemysel. Vždy som si na nich vážil to, že oni robili tie, že, že, že až, až tak sa tak som to vnímal, že oni sa až tak ne, ne, ne, nezaujímali o krásnu grafiku, to bola vždy domena, ja neviem, amerických herných vývojárov, že grafika musí byť úžasná a musí tam, musia byť tam byť úžasné efekty a tak podobne, ale chýbal mi tam príbeh a Česi práve vniesli a ich tí, tí herní vývojári vniesli silný príbeh do hier, či už to bola, ja neviem, Mafia, jednotka, dvojka, keď si spomeniete, takže mne sa na tom páčilo to, že malo to príbeh a, a bolo to také, keď, keď sa to podobalo realizmu, čiže Čiže za seba hovorím, pokiaľ sa ma pýtate na hry, tak absolutorium, ale úplne, že absolutorium najväčšie pre mňa sú české, české vývojové e, štúdia. No a pokiaľ sa pýtate asi jeden z, z mojich najlepších filmov, tak je, to, tak je to ruský film 12, to je remake e, amerického filmu, myslím, že sa to volá 12 rozhnevaných mužov, takže film 12 je jeden z mojich úplne najlepších. A pokiaľ ide o seriály, ja tých seriálov zase až tak veľa nejak nepozerám, ale uh, ak to má byť teda mimo československej produkcie, tak veľmi sa mi páčil, hoci teda nie je z toho dôvodu, že by som nejak ja neviem, že drukoval a obdivoval britskú kráľovskú rodinu, to teda ani náhodou nie, ale, ale páčil sa mi spôsob, akým to bolo spracované. E, to je ten seriál Netflixový The Crown, teda že koruna, alebo ja neviem, že taký seriál z, z rodinného prostredia This is Us, tak to je taký seriál, ktorý som si rád pozrel, takže zase ja by som vám takto odpovedal Kamilovi. No, Vlčko, ďalšia otázka. Nás zdraví Marian a teraz asi iný. Mám otázku, len, nemám otázku, len vás chcem pozdraviť a poďakovať za vašu prácu a skvelú reláciu. Počúvam vás už nejaký ten piatok a ste pre mňa zdrojom informácie, ale aj pozitívneho vnímania reality, aj keď často nie je príjemnej. O to viac ma baví a prajem vám ďalších minimálne 10 rokov vysielania, alebo teda ako píše 10 liet vysielania váš verný poslucháč Marian z Prešova nám napísal takýto milý mailik. Nie je tam otázka, ale samozrejme za takúto pochvalu sme veľmi vďační a ono sa to dobre počúva. Samozrejme, keď nám takto trošku pomastíte brucha, veľmi si to vážime. To si môžem aj za teba, Vočko, povedať. Eh, Borisku, jo, máš samozrejme pravdu. ja Marianové taky děkuju. Ale predstava, že bych sedel. Eh, každý pátek nebo bez druhého pátku v měsíci v 85 za mikrofonem. Když se podívám na Joe Bidena, jo. No. no tak, tak to, vypadá na, to vypadá na to, že bych, že bych si prošel peklem ještě na zemi. Ale tak uvidíš, možno možno budeš sám prekvapený, ako ti to úžasne pôjde. Uh, okay. Zaujímavá otázočka priletela od Martina, že či zajtra pôjdem na SGO. SGO je skratka špeciálna gurmánska operácia, ktorá sa v tejto chvíli začala uh, v Chtelnici. To ani som nevedel, že niečo také existuje na Slovensku. Je to niekde pri Trnave, severo, severozápadne. Tam e, majú naši priatelia a, a kolegovia z relácie Kasus Belli svoju špeciálnu gormánsku operáciu. Samozrejme sa to tak trošku deje aj pod hlavičkou Slobodného vysielača, keďže táto relácia ide tu u nás. Ja práve, teda ona sa začína dnes, tá akcia Gulášová, a potrvá až do nedele, ale ja práve tým, že mám hodinu voka, tak som pravil, že teda ešte dnes ostanem e, tu v Banskej Bystrici a zajtra prídem, to je teda informácia pre Martina, a už len taká ako doponková, bonusová informácia, že prinesiem so sebou pípu, dva sudy piva a kofolu, takže ja teda dúfam, že aj nejaké to občerstvenie vám padne vhod, takže toľko moja odpoveď <laughs> pre, pre Martina. Potom som tu videl vočku jednu, aby to teda nevyzeralo len tak, e, že sa tu chválime a všetko je to také ideálne. E, napísala nám Silvie, Dobrý večer páni, nejsem zvyklá kritizovať, nebo tak nieco, ale dnes sa musím ozvať. Minule som poslala e-mail, e-mailem svoj názor na tých 5%, a to bolo vlastne tých 5% eh, HDP na zbrojenie, čo sme Vlčko minule riešili v hodine Vlka. A pán Vlk řekl k tomu jen jednu vietu a chcel asi říct ešte nieco, ale vy ste ho, teda ja som ho, som ti skočil do reči a prehoupl ste to na na cla, takže som sa vlastne nic nedozviedela. Inak vám moc děkuji, ale za e, vaše vysílání, protože názoru môže byť tisíce, ale kto přemýšlí Eh, zrozumiem, vždycky se v tom určitém bode, bode shodneme. Tak tolik pro dnešek, preuhodne zdraví a ešte dlouho vaše vysílání. Takže vlastne trošku kritické, ale v konečnom dôsledku je očividné z toho mailu, že nás poslucháčka počúva a, a, a že s nami teda napriek eh, takejto skúsenosti, ktorá nebola úplne milá z mojej strany, tak s nami ostáva. Ja sa za to ospravedlňujem, ale to je to je, ja to poviem tak, viete, to je aj čaro, aj, aj riziko toho vysielania naživo, e, že stane sa aj možno takáto situácia, ja si ju veľa razy ani sám neuvedomím, že možno vočko niečo začne hovoriť a ja mu do toho nejak skočím a potom už tú tému zahovoríme a vy sa vlastne takto ne, ne, ne, nedostanete ako k odpovedi. Tak aj preto vlastne je tu tá možnosť písať maily, nie vždy ich vybavíme v hodine voka, práve sa to stáva skôr pravidlom, že ich nevybavíme, ale preto vznikla aj relácia listáreň, aby keď teda niečo ostane nevybavené, nejaká mailová otázka alebo niečo nebolo dopovedané, tak aby ste nám mohli vlastne mail napísať a vždy potom v útorok v listárni na tieto maily odpovedáme, takže je aj možnosť, ak sa nejaká takáto vec stane, či už z mojej strany, alebo aj z, z, zo strany iných mojich kolegov, tak treba to potom riešiť tak, že ak, ak je teda možnosť, tak v ďalších reláciách tú otázku znova položiť a my na ňu odpovieme. Ja sa teda za to ospravedlňujem, ale nie je to teda naozaj nič zlom, len, len je to čiste o tom, že tie relácie idú naživo a, a, a takéto veci akoby neviete úplne presne ošetriť, že si neskočíme do reči a nejak tému nezahovoríme, takže takto nejako zhruba by som vám na tento váš, ani nie že kritický, ale taký polokritický samozrejme mail z mojej strany odpovedal. Neviem, Borisku, či... já to zkusím, ja to skúsim e, eh, ako napravit, jo. To naše zaváhání. E, paní Silvie, děkujeme za to ostatní a pokud jde o těch 5%, co si o to myslíme, co zkrátím. My si o to myslíme přesně to samý co vy. <laughs> už si to, už si to napravil, lebo poslucháčka presne vie, čo si tým pádom aj my <laughs> myslíme, keďže aj ona má ten istý názor. Ja teraz len dám také technické, že veci k tomu, čím sme vlastne začínali reláciu, a to bola otázka blackoutov, tak píše Braňo, že keď som bol dnes okolo obeda v Kauflande nakupovať, elektrina tam vypadávala e, dnes o to viac píše Pepa ďalej, dobrý večer, dnes, dnes dopoledne nešla elektrina ani na Ostravsku. V TV hlásili, že to byl celu, celorepublikový blackout, to nevypadá na výpadek fáze. Píše Pepa a potom ešte tu je mail od Petra, jen doplním vlka, jak ve Španielsku, tak u nás k výpadku došlo okolo poledne, kdy solární elektrárny mají najväčší výkon a tím asi i podíl v síti v průběhu dne. Tak. No ja to nebudu rozporovat, já to v podstatě podporujú tohle. No a potom je to ještě jedna věc k této téme. Před chvíli jsem slyšel zajímavou informaci, že spotová cena v poledne byla za kilovat hodinu záporná 128 no. korun, že by náhoda? Tak, Čo, čo to vlastně? Ne, určitě ne. Spotová cena, eh, když je, to je, okamžitá cena eh, v síti, za kterou v tom okamžiku můžeš nakupovat elektřinu. Jo. No a ty záporné ceny jsou tehdy, když je obrovský přebytek elektrické energie a e, obrovský přebytek elektrické energie je tehdy, když hodně svítí sluníčko, hodně fouká vítr a k tomu ještě jede ten stabilní základ e, elektráren, jako jsou atomky nebo velký uhelky, který jec prostě musí. Jo? protože e, může přijít mrak a za pět vteřin e, soláry dodávají polovičku toho, e, co, co dodávají v tom konkrétním okamžiku. Takže přesně, to není náhoda tohle. Mm-hmm. Uh, ďalej, dobrý večer. Uh... Uh, počkaj, kde sa, som sa strátil? toto sme... Nikto z EU politikov nie je schopný povedať pravdu, prečo sa bude zbrojiť. Každý v tom má jasno, lebo Rusko. Ale zoberme si realitu, zbrojiť v rámci 5% HDP sa má do roku 2030 alebo do roku 2035. To akože dovtedy Rusko na, má zakázané zautočiť na západnú Európu, lebo predsa Západ ešte nie je vyzbrojený. Rusko za ten čas sa zbrojiť nebude, lebo predsa Západ podľa ich narratívov sa musí vyrovnať Rusku v zbrojení. A čo po roku 2030, respektíve 35, to už Rusko môže zautočiť na Česko a, a zastaviť sa niekde v Londýne. Ako správne hovoríte, ďalší konflikt je úplne jedno, kde vypukne, lebo to bude vojna jadrových zbraní, krátka, ale účinná. S tým teda tí západní politickí chudáci nepočítajú? To si naozaj budú naďalej myslieť, že Rusko predsa jadrové zbranie nepoužije. Samozrejme, keď bude ohrozené, tak toľko za, zamyslenie Andrea, <laughs> tieto podobné zamyslenia už som teda našiel aj na internete, kde sa ľudia presne toto isté pýtajú, že tak čo, tak do roku 2035 sa musíme vyzbrojiť, lebo nás Rusko ide napadnúť a čo a Rusko bude teda do 2035. čakať, kým sa vyzbrojíme a potom na nás zautočí, že no, že Dnes nesedí to logicky poslucháčovi Andrejovi, tak prípadne ak chceš vočko, tak mu môžeš k tomu niečo ne. povedať. Hele, hele, tá propaganda, ta je natolik slaboduchá, jo? že když se na ní, nad ní kdokoliv zamyslí, tak prostě eh, musí zjistit, že to je všechno vylhaný, totálně vylhaný. Eh, proč nás to Rusko nenapadlo před tou, před tou Ukrajinou, kdy jsme teda ještě, ještě byli slabší, nebo proč nás nenapadne s tou, s tou Ukrajinou paralelně, nebo proč, eh, proč si to nevyřídí aspoň, aspoň s pobaltskýma zeměma teďko, protože by, protože by eh, čelilo spojené, spojené síle zemí NATO. No a potom, když nás napadne eh, v roce, někdy v roce 29 nebo v roce 30, tak nebude čelit spojeným silám eh, NATO. To, to, to, to prostě to je, to je natolik duševně zavostalý, že já proto, proto v podstatě nemám slov, ale slyšel, eh, já čím dál tím víc si myslím, že E, ten program zbrojení má úplně jiný potext, zejména v Evropě. Překládal jsem teď jeden článek, který se týkal e, Evropské unie, že byl někdo, nějaký novinář v Bruselu a že tam prostě viděl rozklad a podobné věci. A e, ta sentence začíná tak, nedaleko sídla Evropské unie je bruselská e, e část automobilky Audi Kdysi to byl vzorový podnik, eh, návštěvy se tam vozily, dneska je to zavřený, je to, je to skanzen, skanzen eh, automobilového průmyslu Evropy. No a pokračuje to teď nějakýma dle úvahama o tom, co o tom volí průmysl, ale ten chlapí končí a říká, no ale zaznamenal jsem eh, názory nebo snahy o to, aby se ta E, automobilka znova rozjela, ale aby už to nebyla automobilka, nýbrž, aby se tam začaly vyrábět zbraně. E, a když si k tomu dáš e, ty spousty článků, které píšou, jak neradostnou budoucnost má evropský automobilový průmysl, a já to spojím všechno dohromady, abych dlouho nemluvil, tak to, tak to skoro vypadá, že Evropa chce čelit čínskému náporu a likvidaci svých automobilek tím, že z nich udělá zbrojovky protože jsou to průmyslové areály, jsou tam logistické řetězce, je tam kvalifikovaný personál, je tam vyzkoušená organizace práce, je tam, je tam značný strojírenský know-how, to všechno, když začneš někde na zelené louce, začneš to stavět, tak to si všechno uspoříš. A e, já e, jako nebudu vůbec překvapený, když to prostě takhle, takhle bude, jo? že, že eh, Bas Bratislava, až to tam Volkswagen zavře, tak bude, bude produkovat eh, obrněný transportéry nebo tanky nebo já nevím co. A to tež eh, mladoboleslavská Škodovka, protože opravdu ty Číňani ten eh, evropský automobilový průmysl zaříznu. To je jenom otázka času. No, teraz tu máme jednu otázku, ktorá za normálnych okolnosti by som povedal, že sa hodí viac do relácie je e, plánovanie budúcnosti, alebo teda ako ju voláme bilančka, ktorú robíme raz mesačne, keď nám to vydá. Ale keďže máme voľnú poslucháčskú reláciu a keďže som povedal, že naozaj sa môžete pýtať čokoľvek aj mimo, mimo samozrejme týchto politických záležitostí, aj mimo štandardných tém hodiny vlka, tak táto otázka sem samozrejme patrí, kedy sa ma Erik pýta, že že ak po budúcich voľbách zostaví vládu progresívne Slovensko a spol a nastane útok na alternatívne médiá, má slobodný vysielač plán C, odchod do zahraničia, ilegality, alebo bude koniec SV. No, milý Erik, tak e, prvá vec, že to nie je strategicky správne e, hovoriť dopredu, aké plány máte lebo to potom vlastne druhá strana môže využiť. Som si absolútne istý tým, že ak vyhrá progresívne Slovensko a spol, ako to píšete, tak naozaj budeme mať veľké problémy, lebo to, lebo to je môj názor, za ktorým si stojím, nenájdete netolerantnejších ľudí, ako, ako je progresívne Slovensko. To sú ľudia, ktorí sa síce zaštiťujú slovami o tolerancii, demokracii a všetkých tých pekných veciach, ale robia presný opak. Že čím viac tie slova spomínajú, tým menej ich sami dodržiavajú. Čiže oni cez tú svoju jednak netoleranciu a hlavne ideologickú zaslepenosť sú naozaj nebezpeční a nebudú sa štítiť ničoho. Napokon už sme si to zažili v malom e, za Matoviča, ale to je podľa mňa slabý odvar toho, čo príde s progresívcami. No, vždy sú také možnosti, že áno, že to, čo píšete, že, že môžete papierovo presťahovať firmu proste preč a, a, a nejak takto tomu čeliť. Som to už hovoril viackrát aj v iných reláciách. Ja som zvolil proste inú, inú cestu, aspoň teda zatiaľ že ja nechcem proste nikde papierovo utekať preč do zahraničia, ja sa s týmito ľuďmi chcem stretnúť v právnom súboji. Uh, aj preto sme, aj preto sme e, už e, nejaké e, právne súboje rozbehli, pokiaľ ide o mediálnu radu, ktorá nás a teraz nebudem rozoberať, o čo tam ide, lebo tam sú už, už, už pomaly 3 či 4 veci rozbehnuté v rôznych záležitostiach, ale poviem vám to tak, že, že práve preto, že si myslím, že skôr alebo neskôr sa najväčšia bitka odohrá práve v nápoli práva, e, kam to všetko smeruje, e, tak práve preto e, je v, v bytostnom záujme Rádia Slobodný vysielač, aby malo dostatok financií na to, keď sa tieto právne súboje začnú. Lebo tí právnici nie sú lacní, ja to teraz vôbec nemyslím tak, že ich ohováram ani nič podobné, však ja rozumiem, že si tie veci musia naštudovať, sú tam nejaké proste taxi, ktoré platíte, ich by ste išli kdekoľvek, čiže ja to nekritizujem, ja to hovorím len vec, ako vec faktu, že, že, že proste my sme vznikli ako rádio a pôvodný zámer a <laughs> bol taký, že budeme vysielať, ale čím viac ide tá doba a čím viac sa úťahujú šroby, tak tým častejšie sa vlastne prichytím pri myšlienke, že už ani tak, že nestačí byť rádiom, ale pomaly už musíte byť takou poloprávnou kanceláriou, lebo stále sú nejaké útoky, či už zo strany mediálnej rady, alebo zo strany, ja neviem, telekomunikačných nejakých vecí, alebo proste čokoľvek nad čím bdie napríklad taká politická mimovládka Zastavme korupciu, ktorá hľadá, kde by vás mohla chytiť a nejakú pokutu vám vysoliť a tak podobne. No a práve preto, že, že že to uťahovanie šroubov sa naozaj v tomto smere deje a je mi jasné, že skôr alebo neskôr sa budeme musieť stretnúť v týchto právnych súbojoch, tak práve preto my v dohľadnej dobe založíme fond na ochranu slobody slova a tam presunieme nejaké zdroje financií, ktoré už aj máme prislúbené. E, ja ešte v tomto smere vyviniem aj nejaké aktivity, aby sa mi podarilo nejaké zdroje peniaz, peniazy tam naokumulovať, skúsime to utvoriť aj pre vás poslucháčov, aby sa práve e, z takéhoto fondu, ktorý bude fungovať pod rádiom Slobodný vysač, ale nebude sa z neho financovať priamo vysielanie, ale práve financie by mali ísť na e, to, o čom teraz hovorím, na tie právne súboje, tak ak by teda mali ste záujem aj vy v tomto smere ako poslucháči pomôcť, tak bude tento fond otvorený samozrejme aj pre vaše prípadné, prípadné príspevky. A to je, ono je to vlastne dôležité, viete, z toho dôvodu, že každá vyhratá právna bitka je precedens. Túto džunglu mediálnu treba prešlapať, tú cestu musí niekto urobiť a keď sa nejaký právny boj vyhrá, tak e, vznikne precedens, kedy si už títo ľudia nebudú môcť ďalej dovoliť vás zase chytať, ja neviem, za, za nejaké veci. Keď už raz v tom padne nejaký verdikt, tak to bude dané aj pre tých ostatných. Napríklad sa nám tak podarilo s mediálnou radou zastaviť to konanie o autorizácii, ale v tomto smere bude musieť prebehnúť e, súdny spor a až keď ten súdny spor vyhráme, tak potom budeme môcť hovoriť o nejakom precedense a až potom budeme môcť hovoriť o vyhratej bitke, ktorá pomôže aj iným alternatívnym médiám, ale toto treba spraviť. A toto nie je zadarmo, toto treba urobiť a to niečo stojí. A, a preto vlastne, ak mám hovoriť o nejakom pláne, tak plán je tento, že skúsime vytvoriť takýto fond a z toho sa vlastne budú hradiť potom uh, potom rôzne výlohy na právnikov a tak podobne. Nemám momentálne vôbec žiaden záujem papierovo utekať do zahraničia. Chcem sa s týmito ľuďmi stretnúť v právnych súbojoch. Takto to poviem. To bola vlastne otázka vočko na mňa. Uh, Zuzana zase pre zmenu píše mail, ktorý je adresovaný tebe Dobrý večer. E, Vlk, môžem sa opýtať, čo si myslíte o zástupcoch zo skupenia Česká republika na prvním míste, ako je Vrábel a Vítová Sládek. Neviem, či ste počuli ich vyjadrenia na TV Bureš, ale vlastne negovali všetkých, aj ANO, SPD, či stačilo kvôli tomu, že nikto z nich nechce vystúpiť z EÚ či NATO. Pravdu povediac, ja keď e, počúvam e, ktorýchkoľvek politikov, či v Čechách, tak aj na Slovensku, nič sa nezmení. E, a mňa sa teda pýta, dobrá, na, na tú otázku mne pôjdeme potom, čiže, čiže sa ťa pýta, že na to zoskupenie Česká republika na prvom, mní, na prvním míste, že čo si o tom myslíš? No já jsem možná zaznamenal, že existují, ale Ty lidi nemají absolutně za nima, za nima není žádná volická základna, to prostě to jsou klasický náčelníci bez, bez indiánů. Jo. Mm. Já jim nepřipisuju žádnou váhu. No a mňa sa zase pýta, že či som e, už počul o tom, že má prísť k výmene predsedu vlády v budúcom roku. Celkom mi to nedáva zmysel, ale vraj kvôli uvoľneniu dlhovej brzdy v súvislosti so zbrojením a zároveň ako, akože konsolidáciou. Pýta sa ma Zuzana, neviem vám ja na to odpovedať. Viete čo, že, takže ľudia toho narozprávajú, každú chvíľu sa ku vám nejaké klepy dostanú. E, niekto povie, že e, sa chystá výmena predsedu vlády, niekto povie, že sa už Fico rozbieha do predčasných volieb. E, Vrávim, ľudia toho hovoria veľa, ale ja, ja osobne nemám žiadne také dobré kontakty, ako ja neviem, túto spomínaný Seymour Hersh na amerických vrcholných predstaviteľov, že má naozaj tie informácie, ktoré sú na tepe dňa a potom vie E, na základe nich e, niečo, čo bežný človek a bežný Američan nevie. Ja takýmito informáciami e, na, na domácej slovenskej politickej scéne nedisponujem a, a preto aj rôzne veci, ktoré sa mi dostanú do uši, tak, tak nejak filtrujem, že, že viem, že ľudia toho nahovoria veľa, ale neviem vám v tejto chvíli povedať, či je táto informácia pravdivá alebo nie, lebo vravím ja ja takýto e, dobrý zdroj informácií proste nemám. Uh, Dobrý večer, zaujala ma otázka dezoláta Michala, či existuje niečo po smrti. <laughs> Položme si otázku, či existuje myšlienka. E, nikto nepochybuje, že myšlienka existuje, aj keď ju nevidíme, pretože je nemateriálna a nehmotná, avšak myšlienky sa zhmotňujú tvorivou činnosťou, takže všetko, čo si pomyslíte, tak už existuje. E, tak je to aj so životom po smrti. Existuje, lebo na to myslíte a aj sa zmotní do reality, ktorú budete po smrti prežívať. Prajem pokodný a pohotový večer. Anka nám napísala. Neviem, Očko, či chceš prípadne aj k, aj k tomuto ešte teda niečo svoje doplniť? Pani, pani Anka je, patří k tomu obrovskému kvantu moudrých žen a mužů, kteří nás poslouchají. Jo, já si toho velmi vážím. Vlčko, ako uh, vyzerá tvoj relax a psychohygiena, keď teda sa tvoj život točí okolo tak toxických vecí, ako je politika. Takže ako relaxuješ a akú psychohygienu máš v tomto smere? No, můj relax e, se v podstatě smrsknul na to, že poslouchám audioknihy, myslím, že mám jednu z, nej, z největších eh, audioknihoven v České republice. A eh, prostě je to úžasná záležitost, protože eh, už mě bolí oči, takže, takže ne vždycky můžu, můžu číst a audiokniha oči nepotřebuje, audioknihu můžu poslouchat, když jedu tramvají, tam se teda dá taky číst, ale když jdu třeba nakoupit, tak to se, to se číst nedá, nebo když, když natíram plot, tak to se taky číst nedá. Nebo když mě moje dobrá žena zažene, abych krájel nudle do polívky, jo, tak u toho se taky číst nedá, ale audioknižka se dá, se dá poslouchat vždycky. Je to, je to úžasná věc a e, já jsem ještě vychovaný jako malý kluk na pohádkách Českého rozhlasu, potom jako trošku větší kluk na eh, sobotních hrách pro mládež Českého rozhlasu. A potom, když už jsem byl větší, tak byla páteč, eh, páteční čtení na Českém rozhlasu. Prostě eh, od malička, od malička to, šlo, to šlo se mnou a to je, to je můj relax. Jo. To, No, je, to, je to proste bezvadná vec, každému doporučujem. Tá otázka teda bola aj na mňa smerovaná, že teda ako ja pre zmenu, ja si myslím, že to nebude až tak veľmi prekvapujúce, čo teraz poviem, lebo keď za váš život, teda ako to píše posluchač, točí okolo politiky, ale skôr to poviem tak, že okolo takých tých vecí, že musíte tak nejako kebyže intelektovo pracovať, tak potom myslím, že to celkom sedí, to asi aj viacerí potvrdíte, že E, potom sa to ako keby vybíja opačne tým, že sa zrelaxujete pri nejakej fyzickej činnosti. Mne napríklad, e, ako ja mám teraz dobré obdobie, že je leto a že si tuto môžem výjsť do mojej mini záhradky, to ako nie je nič veľké, ale že, ale že môžete tam niečo preplieť a, a popolievať a okopať a zasadiť a tak. Čiže mne, ja, to, ja dokonca mám taký svoj sen, <laughs> ktorý nie, nie je nejak akože zrealizovaný, ale si to tak predstavujem sám seba na takom veľkom poli, jak idem na takom nejakom starom traktore, niečo tam oriem, tak toto je také, alebo mám tam nejaké zvieratka, to, tak toto je pre mňa taká, tak, také niečo, čo mi akoby pomáha. Teda toto nie je zrealizovaný sen, samozrejme, toto, nič takéto nemám, nedozierné polia <laughs> nie sú, ale, ale, ale, ale keby som mal, tak asi k tomuto by som smeroval. E, napríklad, keď som minulú zimu, či predminulú zimu sa mi podarilo zohnať si takú fúru dreva, som si to zhodil na, na dvor a, a sám som si to postupne pílil a, a sám som si to rúbal sekerov a tak a zistil som, že ja si pritom vlastne, že fyzicky vás to síce unaví, ale že mentálne si pritom neskutočne dobre oddychnete, keď, keď ako keby tú mentálnu činnosť vymeníte za fyzickú, kde nemusíte rozmýšľať a zase musíte pracovať fyzicky, takže, takže toto sú moje relaxy, tak by som to zhrnul, že pri takýchto fyzických, e, fyzických činnostiach Uh, no a teraz pozerám, ešte sú tu, sú tu nejaké mailiky, vočko, ale máme pol, tak nebudeme my to asi teda naťahovať. Uh, Eh, nebudeme to naťahovať, ale dajme si asi také záverečné dva maily a potom sa už teda rozlúčime. Samozrejme s veľkou vďakou poslucháčom za to, že, <laughs> že sa teda o túto dnešnú reláciu postarali, lebo naozaj v hojnom počte písali a píšu stále. Tak dajme si posledné dva mailíky. Myslíte si, že v tomto špinavom zdieračskom systéme sa vyskytne okrem Dubčeka ešte nejaký politik, ktorému bude záležať hlavne na ľuďoch a nie na tom, čo si nakradne? Pýta sa Peter. To není o tom, co si, co si myslíme, ale to je o tom, v co doufáme. Jo, čili Petře, já v to doufám, jinak, jinak e, život už nemá smysl žádný. Chcel som prečítať, že ešte dám posledný mail, ale urobíme to inak, lebo zazvonil telefon, tak rozlúčime sa pre dnešný večer poslucháčskou otázkou. Eh, uvidíme, koho že máme na telefónnej linke. Dobrý večer. Dobrý večer. E, znova z Prešová. Tak ja, pán Boris, by som vám chcel povedať jednu vec, že fyzická práca eh, dokáže e, zveličovať ducha, ducha, v ktorom takého veľkého ducha, ktorý normálne ani necítite že človek, ktorý fyzicky pracuje a sa raduje z toho, že pracuje, dokáže, dokáže obrovské divy v živote. A to by ste ani neverili, ale asi, asi viete, čo, čo tým chcem povedať. Len toľko by som chcel povedať. A pozdravujem všetkých poslucháčov. Majte sa radi a, a buďte šťastní. Majte sa do počutia. No, tak ďakujeme veľmi pekne za... To nebola otázka, také potvrdenie tých mojich slov. no tak, ja som teda rád, ak, ak to tak funguje, ako vravíte, tak ma to samozrejme o to viacej teší. Ja som si to nejak ako, že by neuvedomoval. Len tam zaj, tak mám ten pocit, že že pri fyzickej práci si najlepšie človek intelektuálne oddychne. No, takže tento, mail sme, tento telefonát sme vybavili rýchlo, tak teraz urobím posledné také, že mám tu maily, teraz sa mi budem pozerať vočko a ťuknem niekde myšou a to bude záverečný mail dnešného večera. Uh, a ten znie takto. Ďakujem za šalamúnsku odpoveď. Mám ešte jeden dotaz. Uh, počkaj, že pôjde ešte na pánske naživo? Ja to je vlastne relácia na pánske. Určite pôjde, ale Palo je teraz dosť zanepráznený šedivý, takže toto vyriešime rýchlo, túto otázku, to je technická, skôr na neho, ale určite pôjde. No takže, pos, takže naozaj posledný mail, Vlčko. Zdravím vás oba, rád vás poslouchám, mám skúsenosť, kdy môj bratr pred 6 lety prodelal mozgovou mŕtvici a nebyl pri viedomí, praskla mu cévka v mozgu a nešlo to operovať. Doktor z Prahy na základe snímku tvrdil, že to neprežije a pokud áno, bude ležák ani jedno sa našťastie nesplnilo, byl som druhý den po mŕtvici u kamarátky a ona mi říkala, že se přes mne a nej skúsi napojiť a potom mi řekla, že se nechce vrátiť a ptala sem nejaké máme vztahy, tak som mi řekl, že dobré, tak mi řekla, že ho skúsi presvedčiť, aby sa vrátil, po chvíli mi řekla, že se vráti. Až po měsíci som s ní poprvé mluvil a první, co mi říkal, byl, eh, že byl na rozkvetlé lovce a pořád si spíval, a nás vnímal z dálky. Zajímavé, že dnes si to už nepamatuje. Niekdy si říkam, když vidím, jak niektorí moc hodní lidé umírají a zlí lidé zústavají naživu, tak kde je tá spravedlnosť? napadná mne, že ti hodní lidé často odchází dříve, protože sa tam mají lépe. To nevím jistě, ale poznám to, až tam jednou tež budú. Inak vám objem a přeji šťastia, a zdraví a ešte dlouhé úspešné vysielanie hodiny vlka. Sľúbil som, že to bude vočko posledný mail, na ktorý asi teda nebudeš ani opäť vedieť <laughs> konkrétne odpovedať ani ty, ani ja. Ale teda... Borisku, no? E, ten, ten mail potvrduje to tež, co, co e, říkal Braňo. Hmm? Jo, to je, to je jedna věc. A druhá věc je, ja si dovolím připojit svou spekulaci. No. Proč ty hodný odcházejí dřív a e, proč ty zlí Eh, tady zůstávají. Bohužel, jo. No ono, ty jsi, ty jsi ten zahrádkář pěstitel, tak víš, e, e, že když tam máš plevel, tak ten plevel je hrozně houževnatý a nemůžeš, ho, ne, nemůžeš se ho zbavit. A bych řekl, že s lidským plevelem je to, je to úplně stejně. Hmm. Hmm. No, může to být to však logiku to dává, samozřejmě. no. Dobre, Vočko, tak čo? No tak ďakujem, ďakujem tebe veľmi pekne za to, <laughs> za to, že si teda sa popasoval s mnohými otázkami našich poslucháčov, ale samozrejme veľká vďaka patrí predovšetkým poslucháčom, ktorí opäť teda naozaj naplno využili možnosť sa pýtať čokoľvek a mám pocit, že <laughs> keď som hovoril o tom, že toto je desiatá e, relácia letno-prázdninová a podľa mňa to bude nejaká, tak keď len tak strenem, podľa mňa nejaká možno piata, šiesta takáto posluchárska relácia, tak dnes to bola naozaj <laughs> najväčší doterajší voľný štýl, pokiaľ ide o otázky, ale to myslím naozaj v dobrom, však aj preto hovoríme, že môžete sa pýtať čokoľvek, takže mám pocit, že, že to opäť vyšlo a e, že teda posluchači nás opäť raz presvedčili o tom, že nemusíme sa mi vočko obávať, e, keď nejaká silná téma nie je dať aj takúto posluchačskú reláciu, lebo vidíš, tých mailov naozaj prišlo mnoho, ani sme všetky neprečítali, takže vidieť, že poslucháči o, o tento druh relácie, aj o tento druh relácie majú záujem. Takže ďakujem veľmi pekne vám poslucháčom a samozrejme aj tebe, Vočko, za dnešok. Není za co, bylo mi potěšením, e, stejně jako tobě, Borisku, protože posluchači to nevědí, t, tak já jim to na tebe propíchnu. Borisek příští týden nebude, protože jde na dovolenou. A myslím, že, e, že mluvím vaším jménem, když mu budu přát, aby mu ta dovolená děsně vyšla s rodinou a aby se nám vrátil e, jako novej penízek do e, slobodného vysílača. Vám všem si dovoluju taky popřát hezkou, hezkou a pěknou dovolenou. Užijte si s rodinama a e, to, co napsal někdo z posluchačů, vykašlete se, nebo říkal to Lajči, moudrý muž Lajči z Prešova, Vykašlete se o dovolené na politiku. Užijte si sebe, užijte si svý, ty svý milí, užijte si kouzla za hranicema všední dnů, ať vám vyjde počasí a, a všechno, ať je, ať je špíkl lígl. Eh, dobrou noc a hezkou dovolenou. Ďakujem ti veľmi pekne, Vočko, za toto prianie. Aj tebe samozrejme nech sa darí. Ja len teda poviem záverom tak technicky, že áno, že bude mať voľno týždeň, ale hodiny voka sa to nedotkne, lebo bude vlastne druhý piatok v mesiaci, kedy by sme tak či onak nevysielali, lebo tam je vlastne priestor pre pána doktora Harabina. Uh, takže hodiny vlka sa to nedotkne a už potom vlastne na ten ďalší týždeň už budem tu, takže budeme pokračovať ďalej. Takže na teraz všetko, majte sa pekne,